ก่อนอื่นนั้นน้อมเราลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องบน พระคุณพระบรรพจารย์祖师的宏慈และด้วยมหาเมตตาแห่งพระบรรพจารย์师尊师母的大德บารมีธรรมอสูงส่งของพระอาจารย์และพระอาจารย์นี以及老前人前人在天之灵的护佑และที่พยานของท่านเหล่าเฉียนเฉียนเฉียนเหยินณเบื้องบนทรงคุ้มครอง天元宫前贤点燃师门的慈悲，อาจารย์อาวุโสที่เทียนเหมือนคงทรงเมตตา 让后学来学习这堂课程ให้ผู้นอมีโอกาสมาศึกษาในหัวข้อนี้เออ真的这堂十善道啊จริงนะคะหัวข้อกุศลบทิบประการนี้เอ่อ在场的讲师都会讲เชื่อว่าอาจารย์ที่อยู่อาจารย์บรรยายที่นี่ล้วนแต่บรรยายได้ทั้งนั้นใช่ไหม但是你们知道这部经从哪里来？ท่านทราบไหมคะว่ามนบทนี้มาจากที่ไหนไม่รู้

ไม่ใช่หลักธรรมที่ชาวโลกพูดกันอ่就像老师希望我们呐每一个人修道办道都能精进一样เหมือนกับอย่างพระอาจารย์เนี่ยพวกเราบำเพ็ญธรรมะปฏิบัติธรรมก็ต้องมีความวิริยะก้าวหน้าเช่นเดียวกันใช่ไหมอาจารย์จี้กงวังชีก้าวหน้า ใช่ไหม ใช่ไม่ใช่ เอ่อแต่พวกเราวันนี้สองวันที่สองไปล่ะ有没有很精进啊แล้วสองวันที่ผ่านมานี้พวกเราน่ะมีวิริยะกันหรือเปล่าคะ มีเนาะ เออ我相信每一个人都能顺利的考过哈。คิดว่าทุกๆท่านก็คงเนี่ยผ่านผ่านการสอบไปอย่างฉลุยนะคะ不会辜负老师对我们的期望。ก็คงจะไม่ทำให้พระอาจารย์ต้องมาผิดหวังกับพวกเรานะคะอ่า那这个十善道啊，กุศลบทสิบนี้อ是释迦牟尼佛啊在龙宫讲给龙王听的法。เป็นนะเป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาให้กับพญานาคฟัง。 ณเมืองบาดาล เข้าใจไหม เข้าใจนะคะถ้า่他不是讲给普通人听ค่ะไม่ใช่พูดให้คนธรรมดาทั่วไปฟังอ๋อ因为啊这个龙王啊，也要管很多的这些鱼虾水众啊。นะเพราะอะไรเพราะว่าพญานาคนั้นเป็นผู้ใหญ่ในบาดาลและต้องคอยควบคุมเหล่าสัตว์น้ำทั้งหลายทั้งปวงเนาะ那就像我们这些人人也是一样，人间的人也是灾坤拉撒亚，ใช ชาวโลกก็เช่นกันใช่ไหมใจคนเรานี่ยรักษายากใช่ไม่ใช่释迦牟尼佛看到因缘成熟啊，就在跟龙王讲的这一部《十善道业经》的。ฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าวาระนั้นน่ะได้ถึงที่แล้วก็เลยไปกล่าวบทนี้กับพญานาคเพราะในพุทธธรรมมีแต่พญานาคไม่มีมังกรนะคะ做的这十善道有十个好的 每一个都有每一个十个的好处。นั้นคุศลบทสิบเนี่ยมีอยู่สิบประการนะแต่ละประการ แต่ละประการล้วนแต่มีข้อดี ๆ ทั้งนั้นอ๋ 但是你做了十不善道，也有每一个十个不好的地方。对他搞干拉卡，变阿古索勒布西啦，门个变是的，累坏，汤神汤神。哦，我们都知道，从小都知道啊，这个要守五戒哈。เราตั้งแต่เล็กเราเข้าวัดเราก็รู้เราต้องรักษาศีลห้า。哈是身为人最基本要修的，十哈那那，เป็นพื้นฐานของชาวโลกชาวมนุษย์ที่ต้องรักษาเอาไว้ต้องปฏิบัติอยู่。 但是这个十善道是要升天，要回到天道的哈，一定要学习的道理。ฉะนั้นกุศลบทสิบเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเทวญาณนะคะจะต้องระดับที่จะต้องเรียกว่าบำเพ็ญและขึ้นไปสู่ข้างบนอ่า所以你做ระดับเทพศีล守不好你做人没资格ถ้าว่าศีลห้ายังรักษาไม่ดีมนุษย์ก็ถือว่ายังไม่พร้อมอ๋อ 那你实战到没有做圆满，将来就没有机会升天。ถ้ากุศลบทสิบเนี่ยนะถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ไม่อาจจะขึ้นไปเป็นเทพได้刚刚那个超慈讲师有说啊，แล้วเมื่อกี้อาอาจารย์ที่พระเชาเฉือก็บอกแล้วอ啊，这个身为弥勒祖师的弟子，เกิดมาเป็นสานุสิทธิ์ของพระพุทธเสีริยเมตไตร不但要守五戒ไม่เพียงแต่ต้องรักษาศีลห้าแล้วอ啊，让身心精进นเพื่อให้กายใจวาจานั้นใสบริสุทธิ์ 更要修行十善道，ยิ่งกว่านั้นจะต้องบำเพ็ญในกุศลบทิบประการ将来才能回升兜率天，วันหน้าจะมีโอกาสมีโอกาสกลับคืนสู่ชั้นดุสิต才能见佛闻法，และมีโอกาสจะไปเข้าพระพุทธะแล้วก็ได้สดับฟังพระพุทธะเท更ศ进一นา步发出那个不退转的心呐、ยิ่งกว่านั้นน่าจะเกิดบังเกิดจิตใจที่ไม่มีการท้อถอยถดถอยต่อไป最后才能成就佛道。สุดท้ายจึงเข้าสู่พุทธมรรค 哦，所以呀、啊，你说这个十三道重不重要？ทุกท่านคะ ท่านว่ากุศลบทสิบนี้สำคัญไหมคะสำคัญแต่พวกเราพอ ประมาณนะ พูดได้แต่ไม่ค่อยทำได้ ใช่ไหมคะใช่ไหม我们会讲给别人去听啊。เรามักจะบรรยายให้คนอื่นฟังอยู่เสมอ但是都做不太到แต่พวกเราก็มักจะทำไม่ค่อยได้ ใช่ไหม 那今天呢、啊，点传师可能要讲的比较细一点。แต่วันนี้อาจารย์ท่านก็จะเมตตาอธิบายให้เราละเอียดหน่อยอ๋อ因为我们普堂讲的都是比较大概的方向。เพราะเนปกติเรา้ากจะบรรยายแค่เป็นคร่าวๆหรือคงหลักเท่านั้นเองอ๋อ好十善道有什么เอาละค่ะมาดูซิกุศลบทสิบมีอะไรบ้าง来，该นกายมีอะไรกายสาม อ่าไสามมีสามอย่างอย่างนี้ใช่ไหมใช่อ๋อหน้า嘴巴呢แล้วปากล่ะคะมีมีอะไรอ๋อ身为讲师啊，扑克里里朗朗啊呢。 在慢卖靠在慢多慢卖不慢， <laughs> 哦，就表示我们呐，这个不是知道的很圆满哈。是，พวกเรา仍，知没开，สมบูรณ์เท่าไหร่นัก？啊，好，那ใจมีสามมีอะไรบ้าง？ใจสาม阿拉？啰啰隆，ใช่ไหม？ไม่โกรธไม่โรไม่หลงนะ。那这十善道呢，对我们修行的人是最基本修菩萨道。 最基本的戒律。ขอทุกท่านคะกุศลบทสิบเนี่ย เป็นศีลวัตรชั้นพื้นฐานของผู้ที่จะบำเพ็ญในระดับพระโพธิสัตว์มรรคอย่างนี้เข้าใจไหมคะ ฟังเข้าใจนะคะ大家想不想回去成就为菩萨ทุกท่านคะจะหวังกลับคืนขึ้นไปแล้วเป็นบรรลุเป็นพระโพธิสัตว์อยากไม่อยากคะอยากไหมคะอยากค่ะ ก็ต้องตั้งใจเรียนนะอ๋อ 不是只有说知道而已不够，เราอย่าเพียงแต่พูดที่พูดแล้วรู้เท่านั้นเอง，แค่นี้ไม่พอ，哦，因为这个就是菩萨道最基本，所以佛释迦牟尼佛说要把十善道当戒律来修，เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือเป็นพื้นฐานของพระโพธิสัตว์ที่จะบำเพ็ญในข้อนี้，แล้วนั้นเราก็ต้องทำรักษาศิลิวัตข้อนี้ให้ได้。 啊，就是把它当成戒律，头巴边醒，阿巴强迫他哦，要这样一条一条的去完成它。然后，第拉靠，第拉靠就当他们把路会啊，就像，就像啊，你做不好的，啊，你做了十二就是在这个轮回当中，你就是在此岸一直轮回轮回呀。然后，我们上阿古索，我们信，然后他当变歪带，可变歪带可没没心数。啊，但是你做了十善道，但他楼上。 กุศลบทสิบ就好像过了彼岸呐、啊，到彼岸呐、啊，解脱了。เช่นหนังเราได้ข้ามฝั่งข้ามไปแล้วเราหลุดพ้นแล้ว อย่างนี้ดีไหมดีไหมอ่ะ是要在生死轮回，还是要解脱比较好？อยากจะอยู่เวียนว่ายตายเกิดในท่ามกลางเกิดเกิดตายตายหรือว่าหลุดพ้นไปเลยซะดีกว่า อันไหนดี คะหลุดพ้นดีกว่าใช่ไหมคะ 对，所以一定十善道，不但要会讲，还要要做。ใช่เช่นนี้นะคะกุศลบทสิบนี้พูดเป็นอย่างเดียวไม่พอจะต้องปฏิบัติให้ได้ด้วย。嗯，所以是让我们改恶向善。 มันเป็นข้อที่ให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากความไม่ดีมาเป็นความดี让我们回归到自信本来ให้เรากลับฟื้นฟูคืนสู่จิตเดิมแท้ของเราที่เป็นเดิมเดิมของเรา所以才叫做性本善嘛恢复你天然的佛心佛性มาฟื้นฟูจิตเดิมของเรา ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละค่ะคือพุทธจิตของเรา啊，所以一定要把这十三道好好的研究。ฉะนั้นเราจะต้องมาวิเคราะห์และศึกษา กุศลบทสิบให้ดีอ๋ออย่างนี้ดีไหมคะอ่า 那讲师我们大家互相学习呀哈อาวุโสทุกทนคะเรามาร่วมศึกษาพร้อมพร้อมพร้อมกันนะคะอ่าอาจารย์หูเข้าใจทุกคนพูดไล่อ่า但是啊，没不一定啊，能把那个佛的真意啊，把它解释出来。เชื่อแถวทุกท่านพูดได้ แต่ไม่อาจจะเอาความหมายที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงน่ะสดับเออตัดเอาไว้นั่นแหละเอามาบอกให้เราชัดเจน尤其是我们身为天道弟子弥勒祖师的徒弟呀、啊。ยิ่งเฉพาะยิ่งกว่านั้นพวกเราเดี๋ยวเป็นสิทธิ์ของอนุตตรธรรม เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์หลานของพระศสลายเมตไตยศีลห้า要守好ศีลห้าอย่างน้อยๆต้องรักษาให้ดีก่อน更要修十善道啦将来才可以回到兜率天เพิ่มอีกระดับหนึ่งก็คือรักษาสิทกุศละบทสิบให้ดีที่สุด วันหน้าจึงมีโอกาสกลับคืนมาสู่แดนลุสิทธิ์你才能跟着老师啊啊跟着佛啊去ไปเจน啊าหมูเนียงอ่ะเราจะมีโอกาสนะ ไปเฝ้าพระพุทธองค์ และยังมีโอกาสไปเฝ้าพระแม่องค์ธรรมพร้อมเพียงกัน ถ้าว่ารักษาไม่ได้นะรักษาไม่ดีนะเพราะอะไรใจครึ่งครึ่งดองดองไปเดียวก็อารมณ์ดีไปเดียวก็อารมณ์ไม่ดี那你就是没有办法修不退转的心。ถ้าใจของเราเนี่ยนะ มันขึ้นลงกับเพื่อมทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอย่างเงี้ยเราก็ยากที่จะไปบำเพ็ญแบบที่ว่าไม่มีจิตใจท้อแท้ถดถอยอ่าอารมณ์ดี เตียน้อพูดอะไรยอมรับเลย อารมณ์ไม่ดี เฮ้ออะไรเตียน้อมีไหมคะ 米。所以这颗心呐、啊，就是要从此时此刻啊开始把它修持圆满。ฉะนั้นน่ะจิตดวงนี้ของเราตั้งแต่บัดนี้ขณะนี้เลยค่ะต้องพยายามรักษาให้มันสมบูรณ์ให้มันใสบริสุทธิ์อ่า让身口意กายวาจาใจ都能够圆满จะต้องสมบูรณ์บริบูรณ์จริงๆอ๋อ这样才不会有缺失啊อย่างนี้จึงไม่มีข้อบกพร่อง 呃，养尼靠仔麦卡。啊，不是说我们只有会说知道就够了，卖菜养泥。อย่าเป็นเพียงแต่ผู้ที่พูดได้ แล้วก็รู้ก็พอแค่นี้ยังไม่เพียงพอ为什么人家对我们讲道理不能接受？ทำไมบางคนเขาพูดให้เราฟังในหลักธรรมเรารับไม่ได้因为啊，没有让你能够幸福的地方，没有让让你有说服力的。นะคือไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการไม่ได้ตรงตามเจตนาที่เราอยากได้ด้วย

ใช่ไหมเปียนคนที่มีมารยาทน้องทองตุนอ๋อ对你的前贤对你的后学们大家都非常有礼貌นะจะเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาทดี ต่อวุโสเราหรือว่าต่อผู้น้อยเราก็มีมารยาทเคารพนบนอบด้วยกัน每一个人都称颂อุ้ยเป็น天道讲师啊 ใครๆก็จะชื่นชมโอ้นี่คือ ผู้บรรยายแห่งอนุตตรธรรมเออ或者是天道的弟子办事人员呐แล้วหรือว่าเป็นพุทธบริกรของอนุตตรธรรมอย่างนี้เอออย่างนี้เข้าใจไหมคะ ฟังเข้าใจนะคะ อย่างนี้สำคัญไหมสามคันเนาะอ่า那我们现在就一条一条来解释เอาล่ะตอนนี้อาจารย์ท่านก็จะเมตตาให้เราฟังนะคะทีละข้อทีละข้ออ่า首先就是深夜方面เอาตอนอื่นแล้วก็พูดถึงเรื่องกายก่อนอ่าข้อที่หนึ่งอะไร กายกรรมนะ คำค่ะสาสต์ช่วยอ่านด้วยกันอ้าวค่ะ ช่วยอ่านสิคะห้ามฆ่าสัตว์ไม่รู้ ไม่รู้อ่านอะไรเลยแล้วอ่านไม่พร้อมกันเลยฟังไม่ออกไม่เป็นศัพท์ตัวเล็กเหรอไม่เป็นไร ออคนข้างหน้าหวังให้ฟังแค่นี้เองดีไหมคะให้คนข้างหน้าให้ฟังกันแล้วกันเนาะดีไหม一般说我们大家来上课啊，都立得亲口愿。เพราะปกติพวกเรามาเข้าชั้นเรียนนี้นะต้องตั้งปณิธานเจตลอดชีวิตกันแล้ว ใช่ไหมตรงนี้พวกเรายังไงก็ไม่ฆ่าสัตว์เดียวใช่ไหมไม่ฆ่าเอง不是自己去杀有时候去叫别人杀ไม่ฆ่าเองแต่ไปเรียก ใช้ผู้อื่นฆ่าแทน มีไหม มีงานหวานของลูก งานแต่งของลูกสาว ใช่ไหมวันเกิดของลูกวันแต่งงานลูกสาว或者庆祝什么东西呀หรือว่างานฉลองอะไรก็แล้วแต่ กินโชว์หรือว่ากินเจ ไม่กล้าต่อแล้วนะ ใช่ไหม有的人就很多口岸啊 我的亲戚朋友啊不接受啊บางคนก็อ้างแบบนี้โอ้จะเลี้ยงเจแล้วเดี๋ยวญาติเพื่อนของเราเขาก็ไม่ไม่ยอมรับเลยใช่ไม่ยอมรับแต่พี่อยาต้องรักกรรมเอง ใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะ你的先生你的孩子สามีของท่านลูกของท่าน吃了多少要不要还多少กินไปเท่าไหร่ต้องใช้เขาแค่นั้นต้องไม่ต้องคะ 啊，เกี่ยวกับกพี่ไหม跟你有没有关系แล้วถามว่าเกี่ยวกับเราด้วยไหม เกี่ยวไหม เกี่ยวบอกลูกบอกนะ แม่คะเออ要结婚呐啊啊那个先生那边呐不允许呀这个那我们煮错的好不好ลูกสาวจะแต่งงานบอกแม่จ๋านะ เวลาจะแต่งงานแล้วเนี่ยนะถ้าเราทำเจคนก่อนเขาไม่ยอมรับฝั่งสามีเขาก็ไม่รับ ทำชอดีไหมแม่ต่ออะไรต่ออะไรแม่ตอบยังไงคะไล่ค่ะ อย่างนี้ข่าสารได้ยังข่าเดี๋ยวถ้าตอบว่าได้ก็แปลว่าร่วมด้วยแล้ว ก็พี่ยองดาพห้เขาค่ะไม่ไม่ใช่ อาจารย์หูพูดเอง นะอาจารย์จีกองพูดนะพูดที่ไต้หวันสัตสามถามนะ因为你已经 答应给他去杀。เราอะรับปาก แล้วว่าให้เขาฆ่า ได้所以我们未必亲自去杀，但是我们常常嘴巴替人家杀。เรา ไม่ได้ เอา มือ ไปฆ่าก็ จริง แต่ ปาก ของ เราเนี่ยฆ่า แทน เขา ตลอด เราอะต้องระวังไหม อย่างนี้ ต้อง ระวังไหมคะ ต้องระวัง ต้อง ระวัง นะคะ我们应该怎么说？แล้ว เราควรจะ พูด ยัง ไงล่ะห้ามแต่งงานเลย อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ เดี๋ยวลูกสาวหนีบ้างเลย ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจอ๋อเออ女儿如果你坚持一定要杀生将来啊有什么爸妈帮不了你呀ค่ะ ต้องบอกลูกสาว ถ้าลูกนะ ยังจะดื้อที่จะทำต่อไปแบบนี้ ถ้าวันหน้าเกิดเหตุการณ์อะไร แม่ก็ช่วยเหลือเจ้าไม่ได้ ไม่ไม่ได้รับปากนะ อย่างนี้ไม่ได้รับปากละแต่ดูดูเองนะ ใช่ไหมใช่คะอ่าใช่ไหมไม่ ไม่ได้รับปาก我们就没有答应去杀เราไม่ได้เป็นคนรับปากให้ไปฆ่า ต้องพูดอย่างนี้นะ ไม่ใช่บอกดีดีดีดี เดี๋ยวนะกรรมด้วย อย่างนี้เข้าใจไหมคะอ๋อ所以为什么不他那边起怕靠靠สุดท้ายอะ 跟我们讲要谨言慎行。นะพระธรรมระเบียบ15ข้อข้อสุดท้ายก็บอกแล้วไงให้ระมัดระวังวาจาและ ความประพฤติอ๋ออีกอย่างนะ要对他们那那讲的呀。很多人白金粮才买，有人有什么啦，请请去吃东西呀、啊。เขาก็มีนะญาติธรรมของเรา ก็หลายคนก็น่ารักน่ารักเวลาก็เชิญไปทานนะทานเลี้ยงกันเขาก็บอก พี่กินเจนะ พี่ไปไม่ได้ น้องไปเถอะ ไม่ต้องแปลนะคะอาจารย์ พูดภาษาไทย ให้เขาไปเดี๋ยวละยังไงความหมายให้เขาไปกินอะอย่างนี้ต้องเบี่ยงกรรมไหม ท่านมาแบ่งไหมคะ ดาหวังนะคำพูดของเราต้องดาหวังไม่ต้องพูด ไปเถอะ ไม่ต้องพูดอย่างนี้ อันนี้เข้าใจไหมคะ ไม่ต้องไปเรียกเขาบอกว่าไปเถอะไปเถอะอืา就像那个百战长师啊นะยังมีชั้นหนึ่งนะอาจารย์เซนเนี่ยไปชั้นไปจ้าง ไปชั้น长่啊เป็นอาจารย์有人有人来问他这个修行的人落不落因果มีคนมาถามนะถามบอกว่า คนบำเพ็ญธรรมเนี่ยนะต้องตกอยู่ในกฎแห่งกรรมไหมเขาบอก不落因果ไม่ตกไม่ตกอยู่ในกฎแห่งกรรมสุดท้ายเขาเปลี่ยนอะไร สุดท้ายต้องตกเป็นอะไรคะตัวเอง 哦，蔡雅扁属那这种的人啊，破来不是不落因果，是不昧因果。那ก็คือไม่ใช่ว่าไม่อยู่ในไม่ตกอยู่ในกฎแห่งกรรมแต่อย่าหลงอยู่ในเหตุแห่งกรรม อย่าหลงไม่ใช่ไม่ตก ไม่ใช่ไม่ตกนะ ตกอยู่ในกฎแห่งกรรมอ่า只是一个字之差啊แค่ประโยคเดียวที่พูดผิดเมื่อเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างอืมอ่าไล่ไล่ไล่ดีดีดี แค่นี้รับเดียวล่ะ แค่นี้เราก็ต้องไปรับแทนเขาด้วยนะคะ อันนี้เข้าใจไหมคะ ฟังแล้วเข้าใจใช่ไหม ต้องดาวังนะอ่า就是以后修行的人呐、啊，讲话一定要很注意。เพราะฉะนั้นเราควรบำเพ็ญธรรมเวลาจะกล่าวว่าจะออกไปต้องระมัดระวัง要不然你就是杀生，没有自己杀，但是帮别人杀或者拥搭别人去杀。เราบอกเราไม่ได้ฆ่าเองก็จริง แต่ว่าเราก็ยอมรับคนอื่นแล้วก็เหมือนกับว่าแทนกันน่ะทำแทนเขานะ ตกยงไหมตกยงไหม เคยตกยุงไหมคะ เคยอาคัมภาษายังตกอยู่啊啊，然后ั可น那个蚂蚁一堆啊，然后起男的。อ้าวมดนี่นะโห เป็นแถวเลย มดแดง เอาอะไร เอาน้ำไปฉีด อันนี้ค่าสามไหม ค่ะ ต้องระวังไหม ต้องไหมคะระวังนะ 哦，反正你做的就是会有因果。สิ่งที่เรากระทำออกมาจะเป็นเล็กน้อยก็แล้วแต่มันก็อยู่ในกฎแห่งกรรม啊，你已经知道的再去做那个过就怂套。ยิ่งกว่านั้นเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นบาปกรรมแล้วเราไปทำเท่ากับเพิ่มทวีคูณอีกเท่าตัวจนบาปนั้นนะคะมาลาเราหวังนิดหน่อยอย่างนี้ดีไหมเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังหน่อยดีไม่ดีคะอ๋อ所以 不杀生就是有那个慈悲心呐、啊。คนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัดชีวิตเขาเป็นคนที่มีจิตเมตตากรุณา你有慈悲心的人呐、啊，比较容易呀、啊。可以成就明心见性นะคนที่มีจิตเมตตากรุณานั้นน่ะก็จะเข้าสู่ความแจ้งกระจ่างแล้วก็สว่างของจิตได้เห็นไหมคนที่ใจไหลเดียวไหลอ่ะ你看那个心比较不好的人呐、啊， 你让他明心见性是不太可能คนเราถ้าจิตใจนะคะร้ายหดเยี่ยมอย่างนี้จะให้เขาบอกว่าเออตื่นแจ้งกระจ่างจิตนั่นน่ะยากพราะอะไร因为一天到晚就想杀众生啊วันวันก็คิดแต่จะฆ่าอย่างเดียว จะฆ่าอย่างเดียวเนาะไม่มีจิตไม่ต่าง 自己怎么样成就佛道。แล้วอย่างนี้ไม่มีจิตเมตตาจะไปสำเร็จในพุทธธรรมได้ยังไง所以为什么释迦佛牟尼佛把汉卡萨排在第一个？ทำไมล่ะสินห้าของพระพุทธองค์เนี่ยจึงมีบอกถึงคำว่า เว้นละเว้นจากการฆ่าเป็นข้อแรกล่ะอันนี้เข้าใจไหมฟังแล้วเข้าใจแล้วนะคะอ๋อ就是希望大家能接受这个不杀生，然后怀慈悲心，才能 容易啊，明心见性，成就佛หวังให้ทุกท่านนะคะจะไม่ฆ่าแล้วก็ นะ ประคองจิตแห่งเมตตากรุณาเอาไว้ อย่างนี้จึงจะสำเร็จในพุทธภูมิง่าย อ๋อ อย่างนี้ดีไหมคะ ดีไม่ดี ดีเนาะอ๋อ่า来ต่อไป ข้อที่สองอะไร ไม่น่าขโมยนะเอ๊ะขโมยขโมยคุณนี้น่ารัจังเลยเนาะพวกเราเคยขโมยไหม 有没有去银行办事啊？填一些资料，填一填哦，ปากกาดีเลยกำบังเลยเราเคยไหมไปทำธุระข้างนอกไปถึงก็ยังไปธนาคารก็แล้วแต่เอาปากกาเข้ามาเขียนเขียนเขียนเขียนแล้วมือนก็เผลอติดมือกลับบ้านไปมีไหมมีไม่มีแล้วว่าอยู่ที่สสามธรรมหรือว่าในสถานธรรมล่ะเออ那个佛堂的电话拿起来就打，หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็คุยเลยโทรเลยเออ 这个都是坎梅นะนะอย่างนี้ก็เรียกว่ารักเหมือนกันนะ除非你自己有付钱นอกจากว่าเราจะจ่ายเงินเองอ๋อแล้วว่ามาสามทำเลยเดี๋ยวก็เปิดพารอง เดี๋ยวก็เปิดไฟ มาพับพับพับจะตาก่ห้เลยมาถึงสถานธรรมเราก็เปิดเอาเลยพัดลมก็เปิดไฟก็เปิด เปิดทุกที่เลย เขาถามหน่อยนะนี่ย有ช่วยค่าใช้จ่ายไฟไหม ถามเถอะแล้วทุกท่านช่วยค่าไฟบ้างหรือเปล่า อืม 所以我们无形当中都有小小的偏差。เราทุกคนเนี่ยนะมีหลักอ่ะสิ่งใหญ่ๆมองมันเราก็รู้สึกตัวสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรามักจะละเลยแล้วก็ไม่ได้สังเกตอ่าจึงทำผิดไป这个就是偷佛的人家供佛的东西เรากำลังลักขโมยสิ่งที่คนอื่นเขาเอามาร่วมบุญกันของพุทธะ 靠债买卡，放靠债借买卡。哦，所以我们不要想说我是我是驻谈人员啊，我有权利呀，要用什么用什么。呀，呀，不要想说我是驻谈人员啊，我有权利呀，要用什么用什么。 这个都是众生的血汗钱布施来的，我们要谨慎小心的用。พัลมไฟฟ้าค่าไฟฟ้าต่างๆล้วนแต่เป็นเงินของเวไนเราจะต้องใช้อย่างระมัดระวังอีกอย่างไม่ควาข้อหนึ่งก็ไม่แม่ครัว ไปทำกับข้าว อืมอร่อยเลย ชิมมีไหมอ่าหนึ่งช้อนไม่พออร่อยจังเลยหนึ่งช้อนอีกชิมช้อนเดียวไม่พอเอ้าอันนี้ก็อร่อยชิมต่ออีกหนึ่งขโมย ขโมยเข้าข่ายนี่เข้าใจไหมฟังเข้าใจไหมคะเพราะอะไรเราเกิดใจที่โลก อยากขึ้นมาหนักหวังนะหายยังมีอีก เต้า道亲นะ ยติธรรมนะ เออ就像我们昨天呢大家都你一样东西我一样东西拿很多东西来啊อ่าอย่างเมื่อวานใช่ไหมเราก็มีการเลี้ยงฉลองร่วมกันนะ ต่างคนต่างนำอาหารมาคนละอย่างสองอย่าง ระวังนะ 东西还没有吃，点传师还没有上座下来，哦，晒个包堆烟，个棒金烟，卡没？金刚菩他啊，是买要卖外形才是的，是买，哦，像这些东西，我们都要很小心呐。等等，事อาจารย์พูดมา， หรือว่าเจ้ากันนาพาชอบตัดสินใจเองโอ้ยอันนี้ดีเลยเหลือนิดหน่อยนะ เกตหนึ่งอันสองอันเดี๋ยวว่าเอาใส่ถุงใหญ่ๆให้คนนี้ให้คนนู้นตามอำเภอใจตัวเองนะ ไม่ได้ขออนุญาตกับเตียนชวนซือขอโทษนะขโมย ไม่ต้องแปลนะคะอาวุโสทุกท่านฟังออกจริงนะ平常我们犯的佛规 点点滴滴我们自己不知道。พวกเราอ่ะผิดพระระเบียบนะในแต่ละวันแต่ละวันมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆจริงแต่พวกเราไม่ได้สังเกตพวกเราไม่รู้อาจารย์ฟังที่ไต้หวันสามรมนะไม่ใช่อาจารย์หูพูดเองอาจารย์จีกองพูดนะพระอาจารย์ก็มาเมตตานะที่ไต้หวันนะถ้าว่ากับข้าวที่เหลือกับข้าวที่เหลือในสถานธรรม剩下的啊包一包分给道亲顺便带回去อย่างนี้ไม่ผิดไม่ขโมยถ้าของเหลือแล้วห่อเล็กห่อน้อยห่อน้อยแบ่งแจกจ่ายกันไปให้จะติดทำเอากลับไปบ้านกินอย่างนี้ไม่ผิดไม่ผิด 哎，就是帮忙祈福。อย่างนี้เรียกว่าช่วยกันรักษาถนอมบุญวาสนาแต่ว่าทุกคนยังไม่กินหรือว่า อะไรยังไม่จัดงานเลย พวกเราเก็บไว้ก่อนไม่ไล่ขโมย ฟังออกนะคะอันนี้เข้าใจไหมคะ已经吃跟没有吃有差别 นะเรากินแล้วเหลือกับที่ยังไม่ได้กินเอาเอายักใส่กระเป๋าอันนี้คนละเรื่องกันนะคะอันนี้เข้าใจไหมคะฟังเข้าใจไหมคะตรงนี้อธิบายให้ฟังนะอ่า那个驻谈人员就要小心一点呐。ฉะนั้นคนพักในสถานธรรมจะต้องระมัดระวังมากหน่อย不是我喜欢啊这个道亲我就多两三包给他事先先给他留起来เราอยู่ในสถานธรรมเรารู้นี่แม้คนนี้เราชอบใจเขาเราถูกใจกัน ก็ยักยักยักไว้้เผื่อให้เขามากหน่อยผิดเดียวนะ แบบนี้ผิดค่ะ เอ๊ะ你修的是人情道อย่างนี้เราบำเพ็ญในด้านมนุษยธรรมเอ้ยมนุษยสัมพันธ์แล้วขอโทษ ใช่ไหมใช่ไม่ใช่แล้วที่ทำคนนี้ชอบ ให้เขาสองถงสามถงเยอะๆหน่อยกองยังไม่กินนะก็ให้เก็บไว้ให้เขาเลยเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวนะมามามาใช้ในเรื่องของส่วนรวมอย่างนี้เข้าใจไหมคะฟังเข้าใจใช่ไหมคะเข้ากับขโมยเมื่อก่อนไม่มีโอกาส อาจารย์ก็ไม่มีโอกาสพูดหัวข้อนี้กำลังวันนี้ช่องดีเลยนะได้ได้โอกาส เออ因为点传师也是从台湾听来的。พระอาจารย์เองท่านก็ได้ยินมาจากไต้หวันเหมือนกันเมื่อก่อนเตียนชันซื่อ也不知道โอ้อย่างนี้ขโมยเหรออ่าแต่ก่อนอาจารย์ก็ไม่รู้โอ้นี่แค่นี้ก็ขโมยแล้วเหรอพวกเราก็佛堂的东西呀、啊，囊石啊，那想要几本就带几本回家啊。หนังสือในสถานธรรมก็เหมือนกันเราอยากได้กี่เล่มแล้วก็หยิบช่วยเอากลับบ้านเลย ขออนุญาตกับจุฐานหนเย็นหรือว่าขออนุญาตกับเตียนชันซื้อก่อนไหม เคยไหมขออนุญาตกับคนในสถานธรรมก่อนหรือว่าขออนุญาตกับเตียนชันซื้อบ้างหรือยัง ขอโทษนะ ไม่ได้บอกกล่องนะ เอาไปกล่องขโมยถ้าหยิบไปก่อน ก็ถือว่าขโมยอีกเหมือนกันนี่ดิอาจารย์ชีกอมพูดนะไม่ใช่อาจารย์หูพูดเองนะพระอาจารย์สอนไว้นะคะแต่ถ้าว่าพวกเราขอกบเตียนช้อนซื้ออาจารย์ ขอไปอ่างนะเี๋ยวว่าได้หนีเยอะนะอ่า 点呃点传师妹打ให้หงเลี่ยนอ๋อ点传师รับปาลีวอย่างนี้ได้อันนี้ไม่ใช่ขโมยฟังเข้าใจใช่ไหมคะต้องอนุญาตก่อนงั้นไม่เรียกว่าขโมย อันนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมอ๋ออันนี้ต่างกันที่ไหนตรงนี้รู้แล้วไหมรู้แล้วเนาะอ๋อ好啊万一你真的要哦，点传师也给你的，哎，你自己负责自己呀、他贪污吝啬，这个可以。 อ่าอย่างเช่นเราต้องการใช่ไหมล่ะอาจารย์เขาอนุญาตให้แล้วเราจะร่วมบุญด้วย สักเล็กหน่อยก็ได้อันนี้อ๋อเดี๋ยวแต่ศรัทธาอ๋อเดี๋ยวแต่ตัวเองศรัทธารับผิดชอบของตัวเองนะไม่ใช่เอาฟรีๆอ่ะ เราก็อย่าเอาฟรีๆนะคะเราก็รับผิดชอบขึ้นมา อันนี้เข้าใจไหมคะ ฟังเข้าใจไหมคะอ่า这ง我们就不会顶腻呀不会ติดหนี้อ่ะม่ะแล้วก็ไม่ติดหนี้นะคะอย่างนี้เข้าใจไหมคะ เข้าใจไหมคะ 他再聊呢，那往呢以后不要顺手牵羊啊。ต่อไปนะคะอย่าหยิบใช้โอกาสติดไม้ติดมือกันนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะเออเอาต่อไปอะไรโอ้โคลนี้อ่ะเสียสิบพวกรามๆเลยสิบสองยี่สิบเอ็ดวันนี้ที่ท่านอาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้งพ่ออาจารย์กุ้ง 三清四正วันที่ 31 ธันวาคมนะพระอาจารย์กับสิทธิพี่ของเราซือจิมาพูดแล้วยังย้ำเตือนเรื่องนี้อยู่我们说财银ชัดเจนนะเราก็บอกว่านะชายหญิงแบ่งเขตชัดเจนเออ就像我们这样做อย่างนั่งแบบนี้ไหมาคนละเขตอ๋อตรงนี้ไม่ใช่ละชชยหญิงก็ไม่ชัดเจนชายกับชายก็ไม่ชัดเจนหญิงกับหญิงยิงไม่ชัดเจนอ๋อปากหวาแล้วเดี๋ยวนี้นะมีเรื่องปวดหัวก็คือชายกับชายเองก็ไม่ชัดเจน หญิงกับหญิงเองก็ไม่ชัดเจน 米买卡？米呀？莫玩啦！米亚得谈，妈在清迈呐。谈点传师，点传师对因当今资料呐。点变啥米卖卖来买卡？我傻泰不弄变。请问各位点传师立了亲口宴以后可不可以常常换丈夫？变 boy 买，变 boy 买。 ไม่ต้องบอกเขาตั้งกินเจแล้วยังไม่ตั้งกินเจก็ไม่ได้แล้วถึงแม้จะไม่ได้ตั้งเจตั้งกินเจก็ไม่ควรทำแล้วไม่ใช่ว่าตั้งกินเจแล้วไปทำบ่อยๆใช่ไหมใช่ไม่ใช่อือเมื่อวันอาจารย์สีพูดให้อาจารย์หูฟังอ่ะอ๋อยิ่งวัน刚好后学就提起这件事问点传师啊，在吃饭的时候，ตอนเราบังทานข้าวอาจารย์เอง，อาจารย์หูก็เอาเรื่องนี้ขึ้นมานะพูดคุยกันอาจารย์สีก็เล่าให้ฟัง。他说他那边有一个道亲呐。 มีญาติธรรมคนหนึ่งเออ这个已经已经过过世了啦哈，这个很久以前到吧？ปแ啦，้วอ啦。啊，这个前道啊，已经死死了大概有三十年了啦哈。ก็คืออาจจะตายไปแล้วต้องหลายเป็นสิบปีขึ้นไปละเออสามสิบปีขึ้นไปแล้วสสามิบปีละเขาเขาบอกละเอ๊ะมีโอทีบีด้วยนะ ไม่ใช่เต้าชิ้งของอาจารย์ฉีชื่อโอทีบีด้วยนะอ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาออกทีวีค่ะไม่ใช่ญาติธรรมของอาจารย์ฉีโอทีบีอาจารย์ไม่รู้ทุกคน เคยได้ยินทีวีไหมท่านอาจจะเคยดูทีวีเดียนหนึ่งคุณน่ะ อายุแค่กี่ขวบเอง แต่เขาเข้าใจ บ้างอยู่ที่ไหน ภรรยาเก่าอยู่ที่ไหน เขามีเมียน้อยเยอะเลย เรื่องนี้ทุกท่านก็คงจะเคยดูไปแล้วนะคะ เป็นคนที่เลือกชาติได้ เนาะ 啊，这个小孩呀、啊，就跟他的现在的妈妈讲说：“我好想我的太太，我的家人呐、啊。”เขานี้เขาระลึกชาได้เด็กเขาเป็นครูนะคะเขาก็อายุเพิ่งแคห้าหกขวบก็บอกแม่คนที่เขาให้คลอดมาเนี่ย แม่ผมคิดถึงภรรยาของผม แม่บอกเด็กโกหกได้ยังไงแค่อายุกี่ขวบอ่ะ มีมีลูกมีเมียที่ไหนได้เออแม่ก็บอกพูดเหลวไหลอายุแค่นี้มีลูกมีเมียที่ไหน 嗯，他不相信我带你去看。呃，他讲没得，他爬去读谁地班就带他说，哎，去哪一个那个江湾啦？然后就找到他前世的太太。真卡，他哥爬去他班的，他的，他什他的，他的，他被他的，他的，他的，个的，他的，他的，他的，他的，他的，他的，他的，他的，他的，他的，他的，他的，他的，我的，他的，他的，他的，我的，的，他的， 你的家哦，就是他已经到母棒了哦，还没有到家。他说你的家在哪里？那这个小孩就带着去，哎，对了，家就在这里。ใช่เขาก็เลยถามบอกว่าถ้าถ้ามาอ้างมาเป็นเป็นพ่อฉันรู้ไหมบ้านอยู่ที่ไหนเขาก็พาไปถูกบ้านเหมือนกันเด็กคนนี้อ่ะอ่ะ到了家里以后他说那我爸爸的房间在哪里ถามเลยแล้วบ้านพ่อของฉันน่ะแต่ก่อนอยู่ที่ไหนไหนรู้ไหมอ่าเขาจะ去房间นะเขาก็พาไปที่ห้องของเธอเดิมของเขาเด็กคนนี้ก็บอกเอ้ย ป呐、้น่那个手枪啊我的手枪去哪里找不到了他找不到他的手枪เข้าไปในห้องตัวเองเขาถามว่าแล้วปืนน่ะปืนของฉันหายไปไหนอ๋อลูกสาวตกใจนะเออลูกสาวก็ตกใจเหมือนกันนะ เอ้ย因为这件事情没有人知道啊เรื่องแบบนี้คนในบ้านไม่มีใครรู้คนนอกไม่มีใครรู้หรอกใช่ไหมใช่ไหมใครที่บ้านมีปืนต้องบอกกับผู้อื่นน่ะเออใช่ไหมเรื่องปืนน่ะนะ ปืนผ่านหน้าไม่เขาก็ไม่บอกให้คนรู้อ่าแล้วจะ说你的弟弟拿去了เขาบอกว่าคุณอาคือน้องชายของพ่อ อดีตนั่นแหละเอาไปอ่า徐点安是就讲啊说他现在投胎转世啊大家都相信了ตอนนี้ทุกคนเลยยอมเชื่อแล้วค่ะว่านี่คืออดีตชาติคือพ่อเขาจริงอ่ะ然后他就说啊他死了以后เขาบอกว่าเขาตายไปแล้วนะเพราะอะไรเขามีเมียเยอะใช่ไหมอาจารย์ชีเมียเยอะนะค่ะเขาเป็นคนเจ้าชู้เจ้าชู้เมียเยอะเลย他说他死了以后啊เขาตายแล้วอ่ะพอหลังจากตายแล้วนะคะ ไปไปทำอะไรรู้ไหม 那个啊、就是要抱那个那个铜柱啊，然后有那个刺啊，被冰冻又没那因没冰冻，哎呀，天吧，冰裂、跑、沸，啊，每天要去抱，然后，天天晚上还开，拥抱、捏，对，后来，有臭， <laughs> 所以啊，现在让你去抱那个铜柱啊，然后。 爬不上去啊，下面就有人用那个三叉、那个枪啊，一直吐他，他就要每天都是爬那个柱子受罪。他他าไมยอมขึ้นไปนะข้างล่างเขาก็จะมีง่ามนะสามนะเนี่ยแทมทิมทิมทิมไล่เขาขึ้นไปนะอันนี้อาจารย์ฉีพูดให้ฟังอ่ะเมื่อวันเพิ่มเพิ่มพูดอีกค่ะเรื่องนี้คืออกทีวีมาหลายปีแระวังนะมีมีเมียเยอะหรือว่ามีสามีเยอะนะระวังอ๋อ 你将来死了以后，就是要到地狱去受这种罪。啊，他哥也跟我们讲，他被受了痛苦的折磨，在地狱度了很长时间。所以不要乱搞这个关系。那这样子，这个事情，我们一定要注意。然后，三十一号老师来讲啊，这个到场的助坛人员、讲师们，都一定要遵守这个佛规啊。然后，大家也跟我们讲，在这个在旁边，这个地方，不管不管，是外来的客人，还是在场的，都要遵守这个佛规。 ตรงนี้ตรงนี้จริง ๆสามสูงอุ้งไวเลยนะเพราะอะไรผู้ชายหาผู้หญิงไม่ได้ สุดท้ายไปหาผู้ชายล่ะ อย่างนี้ดีไหมไม่ดีผิดต่อพุทธราเบียนเหมือนกันนะ อะไรทำมวยเดียวใช่ไหมผิดกำนันไหมผิดเดียวไหมผิดเดียวนะหญิงกับหญิงก็เหมือนกันแล้วหญิงกับหญิงก็เช่นกันนะคะ 呃，你不要走来走去，就是啊，喜欢跟这人出去，常常跟这个人在一起，久了你就就是会这样。เวลาเราอย่ามาแต่ว่าติดตามกันแล้วก็เป็นพวนกันไปแล้วก็นานเข้านานวันมันก็จะเกิดนานวันก็จะเกิดเหตุไม่ดีขึ้นมาอ๋ออย่างนี้ต้องระวังไหมต้องไม่ต้องคะอ่าใช้กับใช้ก็ไม่ได้เหมือนกัน อิงกับอิงได้ไหมไม่ได้อ๋อ这个都是犯了邪淫哦ผิด ชายกับชายหญิงกับหญิง หรือว่าหญิงกับชาย ถ้ามันไม่ถูกต้องทำนองทำมันก็ผิดข้อกาเมทั้งนั้นค่ะอ๋อระวังนะจังไหนยาชิดเปานะเก๋ดจะต้องไปนะปีนต้นงิ้วอ๋ออันนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะ ต่อไปเขาอี้ต่อไปนะคะวาจาคือวจีกรรม เนาะ 为什么有两个眼睛、两个耳朵、两个鼻孔，可是只有一张嘴巴？หน้าของเราสังเกตดูทำไมมีตาตั้งสองจมูกรูก็สองหูก็มีสองแต่ปากทำไมมีแค่หนึ่งปากแล้วก็ไม่ไหวถ้าว่าสองปากยิ่งเย่ถูกต้องไหมคะอืมนี่看กายสาม那个意业也是三ามใจสามกายสามแต่วาจาสี你看 所以啊，这个口业要不要注意呀、啊？ฉะนั้นนะว่าจีกรรมต้องระมัดระวังไหม嗯，你像像这个老板呐、啊。อ้าเท่าแกคนนี้ที่ไหนนี้อ่ะนี前面的人工作的辛苦的要命那个老板还一天到晚骂他打他ดูสิลูกน้องทำงานหามรุ่งหามค่ำเกือบเป็นเกือบตายเท่าแก่นี่ยังใช้อยู่ยันค่ำเลยแสดงว่านะเท่าแกคนนี้อ่ะป่าไม่ดีเนดวนเลย 好，我们来看呢，这个口业会犯哪四个过错？好了，让我们来学吧。爸，我们呢，上纲内阿里邦啊。第一个是不要卖铺苟哄，铺到苟哄没？เคย没苟哄没？เคย，卑卑，ไม่ใช่แค่เคย，ยัง卑卑，ไดไหม？苟哄点传师没？咪没？ น้าป่าแล้วแต่สุดท้ายนะอาจารย์ขอโทษนะไปไม่ได้อันนี้โกหกไหมโกหกใช่หรือเปล่าหรือว่าฉันตัวเองมาเข้าฉันที่เตากวางฉันของตัวเอง自己不来โกหกกับสิใส่สิไหมโกหกยังไงไม่โกหกก็ฉันตัวเองเนี่ยอ๋อ所以你要对自己负责啊 不要讲不真实的话พูดอะไรก็แล้วแต่ต้องรับผิดชอบต่อตัวเองอย่าพูดในในสิ่งที่เป็นเท็จหรือว่าโกหก不真实的话คำพูดที่ไม่จริง或者是虚假的话หรือว่าคำพูดที่ปลอมปลอม，一定要谨慎小心ระมัดระวังหน่อยนะคะ如果我们不要答应的太快啦。เราทุกคนต้องระมัดระวังก็คืออะไรก็แล้วแต่อย่าตอบรับเร็วเกินไปนะได้ได้ได้เสีย ไปบอกเขาว่าได้ได้ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ มีไหมเคยไหมอย่างนี้โกหกไหมถ้าเคยก็โกหกนะ เคยโกหกอย่างนี้ไหม我们也曾经答应道歉呢เคย什么时候要去成全他可是ไม่เคยไปสักทีเลย เราก็ตอบนะญาติธรรมว่าเราจะไปส่งเสริมเขาสุดท้ายเขาก็รอรอรอไม่เห็นเราไปสักทีมีไหมมีไหม这样都是你只要答应了哦，จะป่านะ你哦，จะป่า就是成了愿力 นะคำใดก็แล้วแต่ออกจากปากนั้นนะ่ะถือว่าเป็นคำพูดที่สัญญาแล้วนะเนาะ有一次道亲呐มียติธรรมคนคนหนึ่งน่าจะตรงนี้นาที่นั่งที่นี่นะอาจารย์จำไว้เขาบอกอาจารย์อีช้านะนอกที่บินน่ะ好像那个鸟飞在天空很自由自在อีช้าจังเลยชาว่าเป็นนอกดีกว่าไหมเราฟังออกนะคะมียติธรรมคนหนึ่งก็บอกอาจารย์ อิจฉาพวกนกจังเลย บินอยู่บนท้องฟ้าดูรู้นะมันน่า อิจฉา เป็นนกดีกว่า อาจารย์บอก เออ ต้องดาอวังนะจังซื่ออาจารย์บอกว่าระวังปากหน่อยนะผู้บรรยายเนี่ย你讲了啊，万一下一辈子变成飞鸟怎么办？พูดไปพูดมาเดี๋ยวเกิดชาติหน้าเกิดเป็นนกที่บินได้แล้วทำยังไง ไม่ใช่ผู้เดียนนะจินนะเอาละค่ะเขาตรงนี้ดังที่นี่เด้วันนี้ของนั่งอยู่ที่นี่ด้วยล่ะ 就是有时候我们讲话要很小心。เราทุกคนไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่จึงควรระมัดระวังไว้ก่อนอ่不真实的话没有意义的话不要讲ไร้สาระไม่เป็นความจริงอย่าพูดดีกว่าอ๋ออย่างนี้ดีไหมคะดีไม่ดีอ不要随便答应人家。และอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปรับปากใครง่ายๆเกินไปอ่但是拉ั的就一定要去做แต่ถ้ารับปากแล้วต้องพยายามทำให้ได้ อย่างนี้ดีไหมคะ ดีไม่ดีปฏิธรรมสิพวกเราตั้งเองไหม ตั้งเองปฏิธานสิบข้อเราตั้งเองเเชื่อต่อแต่สอต้องดีเลยสิอแถวตาเวียนะขณะที่เรารับธรรมะเราก็ตั้งปฏิธานสิบข้อไปแล้ว ใช่ไหมอ่าจังไหนจะสิยาดีเวียนเดียวเวียนหวยเทียนนะตั้งปฏิธานแล้วก็ต้องชำระปฏิธานจึงจะบรรลุปฏิธานกลับคืนขึ้นไปได้ถ้าว่าไม่ได้มามามารู้ปฏิธรรมมาโกหกไหมโกหก อย่างนี้เข้าใจไหมคะฟังเข้าใจนะคะอ๋อ所以要随时随时啊真心诚意的来修办ฉะนั้นเราจึงต้องมีความระมัดระวังและก็ศรัทธาจริงใจในการบำเพ็ญธรรม不要欺欺骗别人更不要欺骗自己เราจะ欺骗上天เราจะไม่หลอกลวงผู้อื่นไม่โกหกตัวเองยิ่งกว่านั้นเราจะไม่ไปพูดโกหกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อยังจำได้ไหมอาวุโสทุกท่านหอมเมืองกว่าปีก่องนะ พวกเราทำสัญญากับพระแม่องทำพูดยังไง อยู่ที่ซันซันพัวจำได้ไหมคะลืมแล้วบอกว่าลืม老母娘慈悲啊，还和赶快去，赶快参ัน地ั就ปฏิธรรมจะ回来了。แม่จ๋าลูกไปชำระปณิธานเสร็จแล้วลูกจะรีบกลับมาหาแม่ แต่ยังไงยังหลังตรงนี้ยะแล้วทำไมวันนี้ยังนั่งอยู่ตรงนี้ล่ะอันนี้โกหกพระไม่ยองทำไหมคะ โกหกจนถึงนะต้องตั้งใจบำเพ็ญธรรมปฏิปธรรมดีไหมคะนี้เราต้องต้องรีบตั้งใจบำเพ็ญธรรมดีไม่ดีอ่า不管怎么样一定要这一世修这一世成ไม่ว่าจะทุกข์เข็นลำบากแค่ไหนชาตินี้บำเพ็ญชาตินี้สำเร็จให้ได้ อย่างนี้ดีไหมคะดีนะฮะข้อต่อไปนะอะไร典传师很羡慕那个讲话很温柔的人。 อาจารย์เองน่าชื่นชมกับคนที่พูดจาอ่อนโยนไพเราะเหมือนอาจารย์ชีอ่ะอาจารย์丁啊，阿น林ที่讲话都是很温柔啊。点传师阿詹武啊，咪得相当跟拜。อาจารย์บอกโอ้ชื่นชมอาจารย์อาจารย์ลินอาจารย์ติงอาจารย์ศรีพวกเขาเนี่ยนะพูดจาเนี่ยอ่อนโยน อาจารย์เองก็ว่าตัวเองเสียงดัง เห็นไหม你看只有声音大小声就让人家感觉不一样 เสียงดังเสียงเบาให้ความรู้สึกกับคนฟังไม่เหมือนกัน ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ชอบเสียงดังหรือว่าเสียงเบา แล้วท่านชอบเสียงอ่อนโยนเสียงดัง เสียงเบา ชอบแบบไหนดีคะแล้วแต่โอกาสสุยเวียนแม่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเตะอ่า因为啊，有时候很大声呐、会รบกวนผู้อื่นบางครั้งเสียงดังก็จะไปรบกวนคนอื่น ใช่ไหมใช่ ช่ไม่ใช่ แต่ถ้าว่าพุทธมาต้องเสียงดัง แต่ปกติเบาดีหน่อยเนาะแต่是我们很容易忘掉啊เรามักจะลืมนะเรามักจะลืมกันบ่อยใช่ไหมเคยชินเคยชินเดี๋ยวใช่ไหมเราเคยเป็นยังไงก็ชอบทำแบบเดิมๆของเราอ่า但是要小心呐ฉะนั้นคราวนี้เราต้องระมัดระวังหน่อยอ่า更不要有恶口อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าพูดคำหยาบอ常常讲那个不好听的话甚至骂人家的话 คำหยาบคำด่าพยายามอย่าออกจากปากอ๋อ仙佛不是常讲吗สิ่งสิงมักจะบอกไม่ใช่เหรออ๋อ话多不如话少啊พูดมากสู้คนพูดน้อยไม่ได้อ๋ออ่าพูดน้อยไม่สู้พูดดีดีกว่า แล้วคนพูดน้อยก็สู้คนพูดดีไม่ได้ ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ แต่สุมาพูดเรานะพูดมากก็มากเกินไปพูดก็พูดไม่ดีลังบาจริงๆเลย ไม่ต้องแปลแล้วค่ะท่านตั้งใจฟังภาษาไทยออกใช่ไหมใช่ไม่ใช่อ๋อโอ้我常常跟开班完了以后啊，上的热度啊，道亲也很累的，开班两天很累啊。啊，要听他们ธรชพอปิดชั้นเรียนแล้วก็ขึ้นรถไป แต่ละคนก็เหน็ดเหนื่อย พอสมควรละ พูดตรงๆนะเตียนชวนซื้อก็เหนื่อยเหนื่อยเนาะอืม 就是有到清晨，道光一直讲讲到家里。มีนะคะพอขึ้นรถแล้วนะพูดไม่หยุดตั้งแต่ออกจากสถานธรรมไปถึงบ้านเลยปวดหัวไหมเกรงใจมั่งคุ้มมั่งสิใช่หรือเปล่ารู้จักเกรงใจกันบ้าง那个不知道เกรงใจคุณ的人，谁话马来亚卖快递套来？คงจะใช่นะใช่ไม่ใช่คะ มีไหมมีไม่มี或者是我们坐公车啊好像都没有别人坐一样就一直讲一直讲นะมันก็เราไปนั่งรถนะรถรถเมย์ก็แล้วแต่ เมื่อกี้ในรถไม่มีคนอื่นเลยมีแต่เราคนเดียวพูดเองพูดเรื่อย ๆ พวกเราเคยเจอคนเช่นนี้ไหมรู้สึกยังไงดำคามจริงๆเลย อาจารย์อาจารย์หูภาษาไทยพูดไม่ ค่อยชัดเท่าไหร่แต่สคำนี้อาจารย์พูดชัดเลย ยาติถามถาม อาจารย์อู ยังไงไม่พับผ่องนิดหน่อย อาจารย์บอกหลับไหลยังไงอ่ะ ก็หูอ่ะ หู啊，更不要说你讲那个不好听的话。那แค่เสียงก็รบกวนเขาแล้ว อย่าไปพูดถึงว่า ยิ่งพูดคำหยาบคำด่าทออีก มันยิ่งหนักหนาสาหัสเข้าไปอีก 以前的人人家都很有礼貌，但是现在的人呐、啊，动不动咕闷อะไรอะไรอีกไม่คนสมัยก่อนก็ยังมีหน้าวาจาสุภาพแต่คนเดี๋ยวนี้แหมพูดจาออก อย่างที่บอกนี่แหละ从那个阿展徐那边听来的啊，嗯，说现在的人都是孤跟闷呐，哦，为什么现在的人会变成这个样子啊？ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เนาะยิ่งรู้มากก็ยิ่งพูดไม่เพราะ 就是你讲话不够圆满คือคำพูดของเราออกมาแล้วมันไม่ดีมไม่น่าไม่น่า ไม่สุภาพ点传师前几天才闹一个笑话。ไม่กี่วันก่อนอาจารย์บอกว่าเพิ่งมีเรื่องขบขันมาเล่าให้ฟังนะทา่ถามของอาจารย์หูทุกคนรู้บอกนะเตียนชันซื้อจะ做了一个那个 projector 啊讲课อาจารย์ก็มาทำเตรียมโปสเตอร์ที่จะมาบรรยายธรรม等一下放给你们看เดี๋ยวจะให้ท่านดูนะคะ 那其中就有一张照片，ต้องนี่ก็มีรูปภาพรูปหนึ่ง，那个是有关呐这个泰国最近的水灾呀，我讲完，เรื่องของน้ำท่วม了咧，啊，就有很多照片呐，到处都淹水，呐，ทายออกมาก็มีแต่น้ำท่วม，เรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วม，喏，但是看到最后一张了，และพอมาถึงใบสุดท้าย，啊，因为中间有好几张照片呐，就是那个，啥的哈，这个。 鸡啊、狗啊、哦猴子啊，也都要呢喃吗？哦，这个照片。ก็มีรูปถ่ายนะระหว่างนั้นก็มีรูปถ่ายของสัตว์ไก่เอ้ยหมาเอ้ยหรือว่าลิงก็แล้วแต่กำลังหนีน้ำกันอยู่ เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ดูก่อนนะ要有实证实力呀，哈，才知道点传师闹笑话。ทุกท่านคะเดี๋ยวจะดูนะคะเรื่องขบขันที่อาจารย์จะจะให้ท่านดู 结果那张照片出来啊，点传师要解释啊。พอรูปนั้นรูปภาพนั้นออกมาอาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวให้ดูก่อนนะ อ๋อไม่เป็นไรยอองงจัเ用讲าเลยคงจะเป็นภาพที่ไม่เคยน่าดูเมื่อสิ่งสิทธิ์เลยไม่ให้เห็นเลย然后就有两只动物啊เออก็มีสัตว์สองตัวกบกันนะ这两只动物抱在一起ค่ะกำลังกอดกันอยู่อ๋อ也就是因为要泥水灾啊，คือกำลังจะหนีน้ำกันไงอ๋อ所以就跑到那个道路上面来ก็เลยนะหนีขึ้นมาบนถนนอ๋อ 那点传师就说：“啊，这这两只是什么东西呀？”嗯，阿赞，我呢，双多呢，多来个咩？破来阿赞卖卖卤爪翅啊，双多年啊。我赞个卖卖卤爪翅胸口啊，一滴们那那脏咧。阿赞，多虾。คนไทย卤爪多呢，呢，多银多铜。伊会脏阿赞我卖靠在大虾变阿来。 สุดท้ายอาจารย์ก็บอกต่อเลยตัวเฮียไอด้วยนะคำนี้มันเป็นคำที่ไม่เพาะไม่สุภาพเป็นคำด่าคนก็อาจารย์เองคนคนต่างชาติก็ไม่รู้ภาษานี้เป็นภาษาพวกเราก็ไม่รู้ดิงาญาติธรรมพูดอย่างนี้พวกเราก็เออจำไว้ได้ เตียวตัวเฮียนั่นแหละแล้วชื่อจังระเดีงทั้งเคอตัวซัวตัวเฮียอาจารย์เองก็ไม่รู้ความหมายแล้วไม่รู้เข้าใจในศัพท์ของเขาไปพูดธรรมะตั้งสองสามแห่ง พูดคำนี้ออกมาหลุดออกปากไม่ได้สองวันก่อนญาติธรรมออกทนไม่ไหวเลย อาจารย์ขอโทษนะเออเนี่ยญาติธรรม就很很很可爱，他讲是对不起啊，有有一件事情要跟点传师报告。ก็มีญาติธรรมคนหนึ่งน่ารักมาก บอกอาจารย์ขอโทษนะ มีเรื่องหนึ่งจะรายงานอาจารย์ให้รู้หน่อยเขาบอกอาจารย์บอกตัวเฮียไม่ดีนะใช่ไหม ใช่ค่ะเขาคำพูดนี่เป็นคำไม่สุภาพไม่ดี เป็นคำด่า คนนี้ก็ร่างที่นี่เลยอาจารย์ต้องขอบคุณท่าน อาจารย์ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ช่วยเตือนถ้าว่าไม่ใช่เขาย้ำตึงอาจารย์อาจารย์ยังไม่เข้าใจตัวตัวทองอ่ะ ต้องพูดอย่างนี้อ่ะเนี่ยตอนนี้อาจารย์เข้าใจเป็นแล้วละ你看就是你你一个讲话不圆满เพราะเนี่ยคำพูดเห็นไหมบางครั้งพูดออกมาอ่า就会造成很多的误会 ทำให้เกิดการเข้าใจผิดเป็นเรื่องเรื่องเรื่องต่างก็โอละพ่อโอละแม่ไปเลย เอ๊ะ言者无心呐但是听者有意คนพูดเขาไม่รู้ความหมายเขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดในทางไม่ดี แต่คนฟังล่ะ ใช่ไหมใช่ไม่ใช่คะใช่ไหมคะอ่当你一个恶口出现的时候啊你就是让人家ช้ำน的ทั้งที่บางครั้งเราพูดจาออกไปนนมันคำเป็นคำพูดที่เสียดแทงใจคนเหมือนกันอืม所以要不要小心呐、啊 ฉะนั้นคำพูดวาจาต้องระมัดระวังไหมคะ ต้องระวัง我们是要学佛，要有慈悲心。你讲话要让人家能够有法喜充满。วันนี้เราจะมาเจริญแบบอย่างพุทธะเราก็ต้องมีจิตเมตตาพูดไปแล้วต้องให้เขาปื้มปิติในธรรมอย่างนี้เข้าใจไหมคะฟังเข้าใจแล้วนะอ่าอย่ามึงอาจารย์อูอย่างนี้นะอ๋อ这个自己讲错话还不晓得 นะบางทีเราพูดผิดเราก็ยังไม่ทันรู้เพราะไม่มีคนบอกอ่ะโทษอาจารย์ก็ไม่ได้เพราะอาจารย์ก็ไม่รู้ศัพท์ภาษาไทย่所以大家要互相学习好不好ก็ต้องมาร่วมศึกษาด้วยกันดีไม่ดีคะ好第六个就是不两舌เมาไม่พูดเสียดสีกัน หรือพูดส่อเสียดนั่นแหละค่ะ两舌的人呐这个心一定不好คนที่พูดจาส่อเสียดเนี่ยเป็นคนใจไม่ดี ใจไม่ดีอ่ะสำเด็จเปลี่ยนพุทธาได้ไหม คนที่ใจไม่ดีแล้วสำเร็จได้ไหมคะไม่ได้แน่นอน因为啊，你这边讲一讲，那边讲讲，照着人家的是非啊，挑拨离间呐。那คนหนึ่งที่ชอบยุยุแย่แย่คนนู้นคนนี้พูดข้างละอย่างพูดฝั่งละอย่าง อย่างนี้เขาเรียกยุแย่ตะแคงรั่วอ่ะอยากคิดว่าอย่างนี้ไม่มีปัญหาเออ反正我喜欢怎么讲嘴巴是我的อย่านึกนะว่าไม่มีอะไร ปากของเราเองพูดทำไมพูดไม่ได้เหรออยากคิดแค่นี้นะคะ ไม่ใช่นะ 在佛教里面呢、啊，啊，你挑拨离间叫做破和合身。นะมันเป็นอนันติยกรรมเลยทีเดียวนะ เพราะว่าในศาสนาพุทธคนที่ยุแย่หรือยุแยงตะแคงรั่วเนี่ยทำลายความสามัคคีของสงฆ์ฟังให้ดีนะอ๋啊，破买一康能ะ破和合身呐、啊，你是破的这个僧团的戒律。ทำลายความสามัคคีของสงฆ์เท่ากับเป็นบาปอนันตริยกรรมอ๋อ 你造成道清跟点传师之间的误会，ทำให้อาจารย์กับถ่ายทอดธรรมอาจารย์ถ่ายทอดธรรมกับญาติธรรมเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดกัน啊，有时候道清考点传师啊，点传师卖羊麻聊因为道清考到，บางทีนะญาติธรรมก็สอบเต็นชนสื่อเหมือนกันเต่นสื่อก็เลยไม่มาเพราะอะไรถูกสอบ啊，呃，或者是道清呐被考倒了，不想来了ห，รือญาติธรรมถูกสอบไม่ยอมมาก็เหมือนกันก็มีเหมือนกัน这样啊， 破和合身啊。ค่ะเป็นกันเรยว่าทำลายความสามัคคีของสงฆ์佛教常讲的五大重罪นะเป็น เป็นอนันตริยกรรมคือเป็นบาปหนาหนึ่งในห้าพูดเราพูดอะไรไม่เปลี่ยนไรบางครั้งดินทาคนนี้ดินทาคนนู้น อย่านึกว่าไม่มีอะไร การพูดนินทายุแย่เป็นบาปค่ะนะ如果回不了天呐就是怎样被 到地狱被夹舌头啊！นะถ้าว่ากลับคืนขึ้นไปไม่ได้ เนี่ย ถ้าเกิดตัวตกนรกต้องอะไร ต้องถูกตัดลิ้น เข้าใจไหหนีบลิ้นผิดลิ้นนะนะดาหวัง ต้องดาหวังนะอ๋อ所以嘴巴常常乱乱讲话，或者不讲合乎道理的话，这个要很小心พูดจาในสิ่งที่ไม่ตรงต่อหลักธรรมพูดจาเพ้อเจ้ออย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังอ๋อ所以这个为什么口业 有四恶啊ดูสิปากนะปากเดียวนะ มีผิดตั้งสี่อย่าง มีกรรมตั้งสี่สี่อย่างละอ๋อ不要常常造成道场上的是非อย่านะคะอย่าเอาเรื่องคำไม่ดีเรื่องติชินนินทามาพูดคุยในอาณาจักรธรรมเลย ดีที่สุดยังไง如果有人靠在ต้องบอก ไม่ใช่อย่างนี้的点传อไม่ได้ว่าอย่างนี้的你一定要把这个道场和谐啊เราเนี่ยถ้าได้ยินคำพูดอย่างนั้นมาแล้วก็เอออย่าไปเข้าใจผิดอาจารย์เลย พยายามทำให้เป็นความปองดองในอาณาจักรธรรมขึ้นมาดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมดีไม่ดีแล้วว่ามีญาติธรรมมาเก่าท่อพี่ดูเหอะอาจารย์น่ะ ใจยังพี่ถูกต้องถูกต้องอาจารย์ใจยังใจดำใจเอียง ใจเอียงอ๋ออาจารย์ลำเอียงอ่า ถ้าเกิดมีคนมาบอกดูสิอาจารย์ลำเอียงแล้วก็บอกเออเออใช่ใช่ใช่ลำเอียงจริงๆอันนี้ได้ไหมไได้ม่ได้ไไม่ด้你要帮忙和谐这个道场啊，เราต้องพยายามนะคะทำให้ปองดองให้สมานกันในอาณาจักรธรรม道亲之间有误会啊，你要帮忙去协调。และยติธรรมล่ะ ถ้าเกิดมีการเข้าใจผิดแล้วก็พยายามไก่เกลี่ย 嗯，不是，我是讲师啊，也ที่สุดแล้วอิงยาโซโอหัง大家都要听你的，不是这样。อย่าคิดว่าเราเป็น讲师แล้วโหใหญ่โตนะใครๆต้องมาเชื่อฟังเราคนเดียวไม่ใช่ผิด นี่นะมี讲师คิดว่าตัวเองยังใหญ่กว่าเตียน传师啊เชื่อไหมมีเขาคิดว่าเตียน传师เป็นคนไต้หวันภาษาไทยไม่ค่อยเข็นเด่นเนาะนี่นะ เอออ่เออเตียนชวนซื่ออะไรอะไรก็ไม่รู้ดิ่งเอออะไรอะไรก็ไม่เข้าใจเนาะเขาคิดว่านะเขาบางเพียงสิกว่าปีแล้วนะนะดิสิปีแล้วนะเออเก่งกว่าเตียนชวนซื่ออ่ะมีนะ有人这样想啊มีบางคนก็บอกอาจารย์เป็นคนต่างชาติอะไรก็ไม่รู้เรื่องของไทยหรอกนั่นก็เลยคิดว่าตัวเองอะบางเพียงมานานแล้ว ใหญ่กว่า อันตรายไหมอันตรายเนาะ

พูดหวานเกินไปดีไหมไม่ดีเนาะอืมอา有些人就是受不了点传师啊，这个不要说点传师太严啦，点传师稍微要求一点都受不了。啊，อย่าบอกว่าอาจารย์เข่งคัดกันไปเลย บางทีอาจารย์ นะเข้มงวดนิดนึงแล้วก็ทนไม่ได้แล้วรับไม่ไหว มีไหมคะมีไหมมีเนาะมี อาจารย์คิดว่ามี มีแน่นอน 这样的心很危险。ถ้าคิดอย่างนี้อันตรายต่อตัวเอง你都要听好听的话啊。เรายังอยากจะฟังคำพูดเพราะๆเลยเออ讲师พูดหัข้อดีจังเลยน่าฟังนะอ่啊如果有说讲师ขอโทษนะเอออยากชี้แนะนิดหน่อยชี้แนะอะไรมีไหมมีไหมพวกเราเคยไหม 亏呢，亏折呢。然后啊，点传师去那聊聊搞错阿詹，我人阿詹卖害火扣一聊，就说点传师啊不信任呐、啊，因为你跟点传师反映啊，结果就点传师就不给你课程了。นะบอกว่าเออพูดไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็ไม่เชื่อถือเราแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ก็เลยไม่ให้ข้อข้อข้อหัวข้อเราไปพูดหมอมอกก่นี้ยะอาจารย์อินนะอินที่ฉันจังซื้อพูดอะไร 好不？อาจารย์ได้ยินนะ อาจารย์ยินนะอาจารย์ยังพูดให้徐徐讲师ฟัง啊啊！有人说啊，为什么点传师听我练讲以后都没有给我意见？อาจารย์ทำไมฟังเรามาสอบนะ พูดหัวข้อไปแล้วทำไมอาจารย์ไม่เห็นให้คติให้ข้อคิดเลยคิดยังไงเรากำลังคิดอะไรอยู่อะตอนนั้นเอ๊ะอย่างนี้ความหมายเปลี่ยนยังไง อาจารย์ไม่เมตตา 卖得起呢？那我，不劳甘蓝不梨点传师卖得称重。真真，不劳要要怎样？不做了呢？阿珍，吹吹呢？你累，样你累挂没？菜呀。 破อะไรเ瓜，ียนชวนนัวเียช่าพูดผิดีลยวนะวันน้งเขาไม่มาเดียว ใช่ไหมอาจารย์ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่าเดี๋ยวเกิดพูดพลาดไปแล้วเดี๋ยวพวกเราก็สอบเองเขาไม่ยอมมา ใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่อืมอ่ะ你就说点传师不慈悲都不给你指正啊แล้วก็เลยบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นเมตตาเลยไม่เห็นชี้แนะให้เราเลยคนที่พูดได้เตียนชันซื้อพูดได้เด้ดวนคนที่พูดไม่ได้เตียนชันซื้อไม่กล้าพูด พูดตรงๆคนไหนว่าได้อาจารย์ก็กล่าวว่าคนไหนว่าไม่ได้อาจารย์ก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันฟังเข้าใจนะคะอ๋อยังอย่างนี้หน้าที่ของใครอะอ๋อ所以我们身为讲师的自己就要谦虚啊啊点不管是呃江点还是陈点还是范点思考我们我们都说啊请点传世慈悲指正一下 ตัวเราเองก็ต้องเป็นความนอบน้อมถ่อมตัวเองใช่ไหม ถ้าเราคิดว่าเราอยากได้ข้อข้อเสนอหรือข้อชี้แนะเราก็ควรจะบอกอาจารย์คะอาจารย์ท่านไหนก็แล้วแต่อาจารย์คะช่วยชี้แนะหน่อย อย่างนี้ดีไหมคะ ดีกว่าใช่ไม่ใช่ดีเนาะอ่าแต่อย่าขอให้เตียนชวนซื้อผู้หวานเกินไปเนาะ แต่เราต้องกล้าฟังใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์ไห่จะฟังแต่คำเพาะๆของอาจารย์ อ่าะ这个糖吃多了会ยใหวานเกินไปกินแล้ว เดี๋ยวก็ เป็นอะไรฟันผุฟันผุปอกขวาไหม ฟันผุมันก็เจ็บนะ เจ็บแล้วอ๋ออ๋อ所以啊不要我们要听真实的话เราต้องผ่ากล้าที่จะ รับฟังคำชี้แนะที่ เป็น จริง当有人跟你讲好话常常跟你讲那个好话的时候你要对他很小心的老师说这样的人是要害你คนไหนที่เข้ามาป้อยอเรา พูดแต่คำสรรเสริญเพาะเพาะหวานหวานหัวแก่เรา พระอาจารย์สอนนะคะ ขอระมัดระวังเถอะคนนี้ไม่ใช่อาจารย์หมูพูดเองนะ อาจารย์จีกองพูดที่เตาปองอาจารย์มาพูดให้นะเมื่อเรือนพฤศจิกาฉันครั้งที่เดียวจำได้ไหมอาจารย์จีกองพูดอ่ะ那些考我们的人都是我们前辈子去拜托他来成全我们。แต่ส่วนคนที่มาพูดจาตรงๆมาสอบพวกเราเนี่ย ล้วนแต่เป็นคนที่พวกเราเคยไปอ้อนวอนขอเข้ามาส่งเสริมเราตั้งแต่อดีตชาติ พี่ ขอน้องด้วยนะพวกเราลองไปโลงด้วยกันนะ กวาหลงนะ พี่จำได้นะต้องมาส่งเสริมบ่อยๆนะน่ะชาติก่อนเราขอก็อย่างนี้ไว้นะ ขอว่าอย่าให้เราหลงนะมาส่งเสริมกันหน่อย ถ้าว่าไม่ใช่อย่างนี้นะผู้会变成同修啊ถ้าไม่ใช่เป็นพ่อเช่นนี้ แล้วเหรอพวกเรามีโอกาสจะมาเป็นผู้ร่วมบำเพ็ญด้วยกันได้ยังไง所以越考你的人就是越跟你亲近的人也就是你拜托他的人คนที่ยิ่งมาสอบเรา ยิ่งมาใกล้ชิดแล้วมาสอบเราคนนั้นแหละค่ะคนที่เราเคยอ้อนวอนเขามา ส่งเสริมเราต้องขอบคุณเขาหรือว่าเกียเขาเดี๋ยวนี้ต้องขอบคุณเขาไหมขอบคุณแต่สุมากโมโหออ所以呀、考试过，大家要慢慢的这个改过。วจีกรรมหรือวาจานี่แหละค่ะทำให้เราผิดไปตั้งสี่อย่างได้ ต้องระวังไหม ต้องระวังเนาะ 嗯，就像济公老师说的一样，我们ม怕อนอย่างอาจารย์สอนนะอ生命要光彩要靠自己去安排啊ชีวิตอยากจะนะมีสว่างรุ่งโรจน์อยู่ที่ตัวเองเป็นผู้จัดการค่ะ มีใครช่วยเราได้ไหมไม่ได้แม้แต่อาจารย์จีกองยัง ช่วยเขาไม่ได้ผมบอกให้老师删一下把我们删回天เออแล้วพระอาจารย์ยังช่วยเราไม่ได้เลยจะไปขอพระอาจารย์พระอาจารย์มีพัดวิเศษพัดเราขึ้นกลับไปสวรรค์ดิไหวไหมพัดได้ไหมไม่ได้因为我们有很多的罪过错太重了删不回去นี่บาปเวรกรรมของเรายังเยอะแยะเลยพัดยังไงก็พัดไม่ขึ้น所以要靠自己赶快来修จึงต้องอาศัยตัวเองนี่แหละค่ะรีบบำเพ็ญเสียอ่า一定要真正的 实修实练，จึงต้องมีทั้งบำเพ็ญจริง ฝึกฝนจริงอ๋อ你学了多少就做到多少ทำได้เท่าไหร่ก็ได้แค่นั้นค่ะอ๋ออย่าใจโลกนะฝึกได้เท่าไหร่ก็ทำได้แค่นั้น อย่าไปเป็นคนโลกอ่า来我们来看看哪一页上面เรามาดูสิคะมโนกรรมสร้างอะไรบ้างอ่า第一个就是贪呐หนึ่งโลก มีไหม ใจโลมีไหมไม่มากก็หน่วยใช่ไหมมีนิดนิดหน่วยหน่วยมีไหมอ่า以前还没有修道啊，坤道啊，去市场买东西呀、啊，都是啊，多一根葱，多一根，反正就是能。เราบอกว่าเราโลภเป็นไหมสมัยก่อนเรายังไม่มาบำเพ็ญธรรมผู้หญิงไปตลาดจ่ายกับข้าว ซื้อผักต้นหนึ่งก็แถมผักชีหน่อยแถมต้นหอมไม่หน่อย อยากจะขอแถมทุกอย่าง มีไหมเคยไม่เคย เคย现在修到了还会不会贪心ตอนนี้เราบำเพ็ญแล้วเรายังมีบำรอบแบบนี้อีกไหม ไม่ได้โลดโลดท้งโลกนะแต่โลดทางธรรมทางโลกเราละแล้ว แต่ทางธรรมล่ะ เรากลับมาโลภต่อโลภอะไร贪妒人นะ 那个不管他三七二十一，求过道了没有，乱拉人。ไม่รู้ละคนนั้นใคเป็นใครไม่ดูตามาตาเรือขอให้มารับธรรมะกันแล้วกัน ใครเจอใครก็ชวนด่าไปเรื่อยเนาะ所以啊，老师这个三观大帝才头痛啊，所以已经求过道了，泰国人求过两三次的太多了。ดังนั้นจอมเทพวินัยทรบอกว่าโหปวดหัวจริงๆนะคนไทยเนี่ยรับธรรมะบางคนรับตั้งสามเที่ยวสี่เที่ยวก็มีสองเที่ยวก็มี คนไทยเยอะที่สุดเป็นแบบนี้เพราะอะไรไม่ได้ถามเขา ไม่ได้ถามเขาก็เต้าเลยไหมอ๋อไปกกฟอเลยไหมอ๋อไม่เคยถามเลยว่าเขารับธรรมะหรือยังเคยมากราบพระแบบนี้หรือยังอ่有的人人家已经跟你讲他以前求过道了แต่บางคนก็บอกเขารับแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรับใหม่รับใหม่เลยใหม่ใหม่ดีกว่าอาจารย์เตียนชอนซื้อหนูหนาเปิดไม่เปิดไม่ได้บุ้ยเขาเปิดไม่ได้ 开本赖啊。所以呀、啊，这个就是贪心呐、啊，贪度人的功德。นี่แหละค่ะ คือโลภในบุญกุศลอ๋อ还有去道亲家里去做什么，这个也要那个也要。บางคนไปบ้านญาติธรรมไม่รู้ว่าทำอะไรแล้ว แต่ เห็นอะไรก็อยากได้นู่นก็อยากได้ นี่ก็อยากได้ ขอนี่ขอนู่นมีไหมแล้วจะไปขอเขาอีกมีไหมมีไม่มี มีเนาะมี ไม่ต้องพูดไกลล่ะ เมื่อคืนพวกเราใจโลภไหม ถามว่าเมื่อคืนเราโลภกันหรือเปล่า โลภอะไร โลภที่กิน เมื่อคืนทุกคนน่ะ กินจนเต็มเลยใช่ไหมเต็มที่เลยโลภไหมยังยังมีคนกินไม่พอนั่งกินอีก我管你的，我吃到我自己饱，我三百就好了，我不管别人。卖给在铺人的唱和。 มีไหมมีอ่ะ这个就是我们贪心呐นี่แหละค่ะคือความโลภของใจเรานี่แหละ กินต้องอิ่มเต็มที่这个就是太顺从自己的心意อย่างนี้เรียกว่าตามใจตัวเองมากเกินไปอ๋อ所以这个也要小心呐ข้อนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะอ๋อ嘴巴还在吃บางทีปากกันกินอยู่ตามองเลย ก็ยังไหมตายังก็ยังมองสอดส่องดูว่ามีอะไรต่อ ไม่ต้องพูดมาก等一下闭班啦点传是要那个送水果啦错金下本卖熬贵贵油蒙干ใหญ่เลย等一下点传师เดี๋ยวสักครู่นะคะปิดชั้นเรียนแล้วอาจารย์จะแจกผลไม้เพราะเราก็จ้องอยากได้แอปเปิลจังเลยกล้วยที่บ้านเราก็กินเยอะมาแล้ว มีคนอ่ะบางครั้งให้หนึ่งลูกไม่พออาจารย์ ขอแอปเปิลอีกหนึ่งลูกด้วยไหมแม่ ไม่ให้ก็ไม่ได้ เกณฑ์ใจ ใช่ไหมอันนี้ใจโลภไหม你也要想想，道歉这么多个啊，一个人分一个就不够啦，还要ขอญาติธรรมั่งเยอะแยะ แบ่งคนละลูกก็ยังไม่พอแจกจ่ายแล้วยังจะมาขอเพิ่มอีกโลภไหมโลภไม่โลภโลภเนาะ 我人เนาะต้องมีจิเมตตา大家都是同修要么大家都有นะเราเป็นคนร่วมบำเพ็ญด้วยกันเราต้องมีจิตเมตตา มีก็มีกันให้ทั่วทั่วอ๋อ什么样的心不落就是不会贪心ใจอะไรล่ะคือไม่โลภอยากนั่นแหละค่ะคือใจที่ไม่โลภ你该吃多少，该有多少，就这样破里了，破里破里个破了，มองด้วยนะ 这样不对呀。นะเราก็มีเท่าไหร่ก็กินเท่าที่เรามีตรงนั้นแหละก็พอแล้ว อย่าไปกินไปมองไปเหลียวหาไป มีญาติธรรมบอกอาจารย์เมื่อคืนรวมไม่สบาย ก็อิงเกินไปอ่ะสบายที่ไหนได้ใช่ไหมทรมานตัวเองไหม อย่างนี้ก็กินไปแล้วก็อึดอัดทรมานท้องตัวเองนะ สสิ先เคยบอกอ่ะเจสันเปสุนพอดีพอดีแค่นี้ก็ไล่เดียวนะใช่ไหมคะนะสิสิก็มาบอกเรากินนะกินแค่เจ็ดแปดส่วนก็พอจริงๆน่ะอีเย่อ่ะ这贪嗔痴这三样是地狱的三条根。ท่านรู้ไหมคะมโนกรรมที่เกิดความโลภโกรธหลงนั่นน่ะเป็นทางสู่นรกสามสาย这十条里面这三条犯到了其他七条绝对犯到 หากว่า 10 ข้อกุศลบท10เนี่ยสิข้อนี้ถ้าผิด 3 ข้อนี้ นอกนั้นไม่ต้องพูดถึงละตามเป็นเป็นแถวผิดหมด ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ ถ้าว่าไม่ได้ใจหรอก็ไม่ได้โกหกผู้อื่นนะคนเราถ้าไม่โลภก็คงไม่โกหก ใช่ไหมถ้าว่าไม่ได้ใจหรอก็ไม่ได้ว่าผู้อื่นนะอ่าเราไม่ได้โลภแล้วเขาก็ไม่ไปว่าร้ายคนอื่นหรอกอ๋อถ้าว่าไม่ได้ใจรอกก็ไม่ได้กินผู้อื่นนะใช่ไหมใช่ ใช่ไหม ถูกต้องไหมถูกต้องนะมาจากไหน มาตาใจหลกการโลภนี้ไปกินของผู้อื่น อาจารย์พูดตกไปตัวหนึ่งไม่ ได้กินผู้อื่นไม่ใช่กินคุณกินสัตว์อ๋อกินเนื้อของเขา เออ อันนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะอ๋อ所以贪心呐就是 贪嗔痴是地狱的三条根，要很小心呐、啊。โลภโกรธหลงเป็นทางสู่นรกสามสายฉันต้องระมัดระวังไว้นะคะอ่าถ้าว่าอย่าโลภนะต้องโลภที่ดี ไม่อย่าโลภที่ไม่ดีอยากโลภก็โลภสิ่งที่ดีๆ แล้วกันอย่างที่ไม่ดีอย่าไปโลภอ่า帮忙去度人成全人啊这样好的没关系เช่นไปช่วยส่งเสริมคนอื่นไปนะ ไปตู้คนมารับธรรมะอย่างนี้โลบอย่างนี้โลบทางดีอนาะ但是不要贪心贪功啊 แต่อย่าคิดว่าทำแล้วโลภในบุญกุศล也不要去拉人家的后学แล้วก็อย่าไปดึงนะเออบุคลากรของสังอื่นคนอื่น ๆเขา道场有问题呀就是宅漏อาณาจักรธรรมมีปัญหาเกิดขึ้น เพราะว่าใจคนมันโลภด้ว自己人才不够用啊คนเราก็ตัวเองอ่ะบุคลากรไม่พอใช้ช่างเหอะยติธรรมของใครเขาอย่ามาก็มาเหอะมาเยอะๆยิ่งดี ใครก็ไม่รู้แหละ เป็นของใครก็ไม่รู้อะเป็นบุคลากรแล้วกัน เข้ามาเถอะมาเยอะๆ ยิ่งชอบเจจกิด这สุดใจโลภอย่างนี้ก็คือใจนั้นเกิดความโลภแล้ว อ๋อ只是我们平常没有小心自己的念头เพราะว่าอาจารย์ปกติพวกเราไม่ได้ระมัดระวังห่วงคิดของตัวเอง อ๋อ所以只要我们谨守佛规，我们就不会有贪心。ถ้าเรารู้จักรักษาพระระเบียบให้ดีเนี่ย เราก็จะไม่เกิดอาการเช่นนี้อ่าต่อไปต่อไปคืออะไร กลมไหม อารมณ์ดีไหม วันนี้อารมณ์ดีเปล่าคะอารมณ์ดีเพราะอะไรวันนี้สอบทั้งวันวัน สอบทั้งวันอารมณ์อารมณ์ดีจังดีแต่ไม่กล้าพูดใช่ไหมมีที่กินข้าวเตียนชอนซื้อที่ปุ่มมีญาติธรรมบอกเขาโอ้สองไม่ไหวบอกครั้งหน้าไม่อย่ามาเดี๋ยว พูดอย่างนี้นะ อืมอาจารย์ไม่ไหวแล้วสอบอย่างนี้แล้ว อาจารย์ข้างหน้าจะไม่วันหน้าไม่กล้ามา อย่านะคะพูดตุ้ยเนาะคิดอย่างนี้ผิดนะ ผิดนะนะ อย่าไปคิดอย่างนี้นะอ๋อ考试是让你一层一层的上进การสอบเนี่ยให้เรามีโอกาสยกระดับตัวเอง ขึ้นไปทีละขั้น 猜没？猜了不啦。如果没有点传师或者代班人员，他们的这个盲卡吧，没有这样的要求啊。有谁会自动啊？呐，哈，没，阿，詹台托教，阿，我坐，阿，那，阿，他，阿，话，勒，让，了，板，呢，谁，啊，阿，他，阿，话，生，了，嘛，嘛，他，是，自，己，了，来，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他，阿，话，阿，他 自动自发的，请举手。ย่ำปกติไม่ใช่ว่าต้องสอบแล้วค่อยมากระตือรือร้นนะย่ำปกติก็กระตือรือร้นอยู่แล้วไหนไหนยกมือให้อาจารย์ดูหน่อยสิย่ำปกติตัวเองก็แอคทีฟตัวเองตลอดเวลา ไม่มีคนเลมยมีคนโน้นยกไหนอะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอะไรไม่ได้อาจารย์หูยังไม่กล้าบอกตัวเองเก้าหน้าอาจารย์ยังไม่กล้าบอกว่าตัวเอง วันศุกร์อาจารย์อย่ามาที่นี่เนาะอ่าละวันศุกร์อาจารย์ก็มาที่นี่要ติดตามพายาวอ่ะ因为我们上个月去办那个道学培育班，那เพราะเดือนที่แล้วก็ไปจัดชั้นพัฒนาคุณธรรม啊，每次啊办完了就有给学生啊、感谢状啊，他来参加啊，哈哦、给他有凭证，让他学校也给他加分数。นะทุกครั้งเวลาจบใช่ไหมก็มีให้นักเรียนอ่ะที่มาเรียนเนี่ยให้เขาใส่ข้อมูลลงไปว่าเป็นยังไงรายงานออกมา แล้วจะให้คะแนนก่เขาอาจารย์ไปไปทำเสียเดียวกับที่นี่เดียวใกล้เทียงหนึ่งเดือนเดียวไม่นี้ยังไม่ให้โรงเรียนน่ะมีสัจจะไหมไม่มีสัจจะเลยเห็นไหมใบคะแนนเนี่ยอาจารย์บอกว่าไปปั้นเสร็จแล้วกลับมาที่สถานธรรมเป็นเดือนแล้วนะแต่ใบสอบข้อมูลตรงนี้ยังไม่ได้ส่งไปถึงโรงเรียนเขาคนที่ทำอ่ะย่องจังเลยเปลี่ยนพออ 用จังเลยไม่มีธุระไม่ไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีธุระไม่มีเวลา เขาเป็นพอเขาบอกเขาไม่มีเวลาเลยเออรอแล้วรออีกนะอ๋อ但是啊，那个接洽的人心就很急呀、点传是ยังไงดีกว่าพวกเราผิดสัจจะวนะ คนก็อยากได้เขาก็รอแล้วรออีกแต่มันก็พวกเราทำแล้ว ยังไม่ได้ส่งมาไม่เข้ามันก็เราผิดสัจจะนะอาจารย์อาจารย์บอกไรเลย เดี๋ยวอาจารย์กับศาสนธรรนะ อาจารย์ทำให้เชียวเลย จารย์รับปากเลยค่ะ กลับไปแล้วจะทำให้ทันทีเลยเออ我就看呐、啊，有我有这个档案啊，回来找啊，因为他做这个档案的时候，我有写在电脑里面呐、啊。เพรอจารย์เองก็มีข้อมูลอยู่ในในคอมแล้ว啊，我就请办事人员帮我，哎，该改的地方改一改啊。哎，ตรงไหนต้องแก้ช่วยแก้แก้หน่อย啊。

五十张好了，我第二天早上我就敲他的门，拜เลยเห็นไหมคือ การทำงาน ของ อาจารย์ เป็น อย่างนี้ เลย ค่ะ พอยติธรรมพุทธ บริกรช่วย แก้หายใน คอม เสร็จ แล้วใช่ไหมแก้เสร็จ แล้ว ก็ ส่ง ให้ อาจารย์ ตอนตีห้าตีห้าอาจารย์ทำห้าทุนห้าทุนอ๋อห้าทุ่มอาจารย์ทำถึง สว่าง เลย ทั้งราย ชื่อ นัก เรียนราย ชื่ออะไรแก้เสร็จเรียบร้อยตอนเช้าไปเคาะประตูส่งมอบให้เขา 啊，第二天五点半我们就出发来这里了。แล้วตีห้าคืึอาจารย์ก็มาถึงที่นี่ละอันนี้งานเสร็จแล้วสบายใจไหมพอเราทำอะไรเสร็จเราก็สบายใจใช่ไหมสบายใจไหมใช่ไม่ใช่สบายใจ你看为什么要做事情做到让人家不放心，甚甚至生气，说你ผิดสัจเนาะเออทำไมเราจะต้องยยทิ้งแล้วหมกงานเอาไว้จนกระทั่งคนอื่นเขาไม่เชื่อถือ ถ้าว่าเราก็ผิดสัจจะด้วยเหมือนกันคนไทยนิสัยอะขอโทษนะ ขอโทษนะคะไม่ได้ว่าคนไทยนะ ใจเย็นเย็นเกินไปถูกต้องไหมคะยอมรับใช่ไหมคะ ใช่ไหมอืม今日事今日毕วันนี้เรื่องวันนี้ก็วันนี้ให้เสร็จเลยสินิสัยของอาจารย์เปลี่ยนเช่นนี้ค่ะส่วนมากอาจารย์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละ不然我会睡不着觉ถ้าไม่งั้นแล้วคืนนี้นอนไม่หลับ每次开法会 只要点传师来，我一定训文当场就给大家，我不要拖到下一班，因为下一班的人都不一样啊。นอาจารย์เองบอกว่าถ้าหากว่าทุกครั้งมีประชุมทางอาจารย์เองถ้าเป็นฝ่ายจัดเอกสารเนี่ยทุกท่านมาถึงอาจารย์ก็จะแจกแจกแจกให้อาจารย์ถ่ายทอดทำเสร็จเลยจะไม่ต้องรอบอกเดี๋ยวรอครั้งหน้าแล้วค่อยมาแจกมันไม่เหมือนกันละค่ะมีแต่เห็นอาจารย์อูคุณคุณเดียว 坑坑隆隆，坑坑隆隆，再买。但是我们就是把这个事情该做的工作做完，不要让人家来等，不要让人家生气。นะคืองานก็ทำให้เสร็จในวันนั้นแหละไม่ต้องรอให้คนอื่นมารอทวงแล้วรอให้เขาเนี่ยรอแล้วก็เกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาอ๋ออย่างนี้ดีไหมคะดีไม่ดี希望我们越修我们的火这个火候越好หวังว่าเราจะ่งบำเพ็ญนะคะแรงไฟ ของเราก็ยิ่งสุขุมขึ้น ยิ่งดีขึ้น不要只是啊一天到晚怪道清这个做不好那个做不好อย่าเป็นคนแบบหมกงานทั้งวันทำอยู่ทั้งวันเลยค่ะอันนี้ก็ไม่เสร็จ อันนี้ก็ไม่เสร็จอ๋อช่างคนชินน่ะ一起啊燃烧无名这个万里的功德林呐ใจที่เป็นโทสะเกิดขึ้นเนี่ย ไฟโทสะมันแรงนะคะ แค่แชทเดียวเท่านั้นเองอ่ะมันก็เผาป่าบุญกุศลเกลี้ยงได้เหมือนกันใช่ไหมสร้างบุญกุศลได้ไหมไม่ง่ายเลย บุญกุศล那这个是一点一滴呀、啊，慢慢积下来的。รู้ไหมคะบุญกุศลเนี่ยเราค่อยสะสมทีละหยดทีละน้อยทีละนิดมานะ小心นะ火一大就烧掉了แต่พอเราไม่ทันระมัดระวังใช่ไหมไฟมันลึกพืบหนึ่งเท่านั้นเอง มันก็เผาเกลี้ยงไปหมด 啊，这个火候的功夫啊，平常就要练足。ฉะนั้นแรงไฟสู่ขุมอะแรงไฟของอารมณ์ต้องสู่ขุมเราต้องฝึกตั้งแต่ปัจจุบันนี้อย่างนี้ดีไหมคะดีไม่ดีทำได้ไหมคิดว่าทำได้เนาะต้องพยายามทำให้ได้ดีไหมคะ ดีเนาะ我先把它解释完，等一下再用方法哈、哦，这个释迦牟尼佛教的方法，怎么样去掉贪嗔痴？好了ตอนนี้ก็จะแนะนำให้รู้จักก่อนเดี๋ยวสักครู่ก็จะบอกวิธีการทำยังไง จึงจะ แก้ความโลภกดหลงได้ ดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้那个现在啊那个网络太好了啊เวลานี้นะ อินเทอร์เน็ตมันไวมากมันเร็วด้วยเมื่อก่อนอ่ะอาจารย์ผมคิดว่าเอ้พูดหัวข้อแค่นี้ก็พอแล้วแต่ตอนนี้ไม่พอ每次要讲课啊，都要上网去查更多的资料。แต่ก่อนเราก็บอกเออมีข้อมูลแค่นี้ก็พอเดี๋ยวนี้ไม่พอแล้วต้องไปค้นหาในเน็ตในอะไรตั้งมากมายคอมพิวเตอร์ของอาจารย์นะไม่เคยเล่นเกม ขอโทษนะ คอมพิวเตอร์ของอาจารย์อยู่นู่น ไม่เคยเล่นเกมอ๋อ只有找资料มีแต่ค้นหาข้อมูลอ่า或者是做圣歌หรือไม่ก็อ่าเรียกว่าพิมพ์นังพิมพ์เพลงธรรมะอ่า再不然就是送 email 那个呃讯文的圣训会议记录给各位点传师หรือไม่ก็ส่งอีเมลนะเช่นเอออย่างเช่น การประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่ อย่างนี้เป็นใช้สิ่งที่เป็นสาระใช้มีประโยชน์ไหมอย่างนี้ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์มีสาระใช่ไหมใช่อ่า所以也希望เอ่าจังซื้อทางไหนอ่ะอย่าเล่นเกมนะจังซื้อทุกคนคะอย่ามัวแต่ไปเล่นเกมกันนะหรือว่าดูหนัง หรือไม่ก็อย่าไปดูหนังนะคะ มีจังซื้ออีกคนหนึ่งอ่ะอาจารย์มาดูหนังด้วย อาจารย์บอกไม่มีว่างอาจารย์คะเร็วๆมาดูหนังเร็วในนี้อาจารย์บอกไม่ว่างไม่ว่าง เสียเวลาอ่า浪费时间生命啊，เสียเวลาของชีวิต พูดตรงๆนะอ่า要用在有用的地方ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ดีกว่าเอา不愚痴啊ต่อไปไม่หลง就是你你的时间精神要用在有用的地方เวลาของเราแรงใจของเราใช้ในทางที่เป็นสาระประโยชน์ดีกว่า อืมอาจารย์งงนะ หนังหนังอ่ะมีประโยชน์อะไร每天的那些那个连续剧啊จริงละครนะคะจริงละครในทีวี或者是那个不好的那个什么หนังเกาหลีหนังอะไรมีประโยชน์อะไร หนังบ่อยเลยค่ะ ที่ดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรสาระเท่าไหร่ช่วยบอกให้อาจารย์หนูหน่อยสิ มีประโยชน์อะไรนะช่วยบอกให้อาจารย์ทราบหน่อยฮะ เขาร้องไห้พวกเราก็ร้องไห้เขาหัวเราพวกเราก็หัวเราะงอจังเลย所以才说ฉะนั้นถึงบอกว่า看戏的是疯子啊คนดูดูนังเนี่ยมันก็คนบ้าใช่ไหมใช่ไม่ใช่ เออ那个都是演的都是假的啊เขาแสดงเขาสมมุติขึ้นมา แล้วก็แสดงให้เราดูอาจารย์ไม่ได้ละเฮมองเดียวนะต้องรีบกลับบ้างเพราะอะไร ถึงเวลาแล้วค่ะอาจารย์ ไม่ได้นะ อาจารย์นี่ฉากละครช่วงสุดท้ายตอนสุดท้ายแล้ว อวสานอะไรสำคัญกว่า ถามว่าอะไรนะสำคัญกว่าคะระหว่างหนังกับชีวิต อย่างนี้โง่ไหมโง่นะคนที่ชอบชอบดูทีวีชอบดูหนังนะ ต้องระวังนะอนี่就是在 愚痴当中啊，打转，没有智慧。กำลังตกอยู่ในกองขังของความหลงนะคะ。好，时间关系，不要举太多例子。好啦，为了你怎么讲？直接来讲哈，这个不懂懂了呢。宝贝，你释迦牟尼佛教的方法，怎么样来去掉贪嗔痴？พระพุทธองค์ทรงสอนวิธีการที่จะขจัดซึ่งความโลภกหลง。嗯，好。他说哈，这个深夜哈。 กายกรรมค่ะอ่า深夜要清净修行กายกรรมจะต้องรักษาให้ใสสงบอ่าเอ่อใจมีสามอย่างใช่ไหมค่ะใจก็มีสามนั่นนะคะอ่า要约束自己ควรจะนะคะ เรียกว่าเข้มงวดกับตัวเองอ่า好像用那个准绳啊绳墨来绑住自己做一个原则发针不要超过这个限度ทำกรอบสร้างตัวเองเลย จะให้ไม่ให้พ้นจากหรือว่าหลุดจากกรอบนี้ 啊，所以释迦牟尼佛说：随时自我约束，则身业净。หากว่าเราตัวเองรู้จักสร้างกรอบแล้วก็อยู่ในกรอบของตัวเองได้ ถ้าตอนนั้นน่ะกายกรรมของเราจึงจะสงบจึงจะใสเนาะเแล้วก็บริสุทธิ์ได้这个是深夜清净啊要清净修行哈ฉะนั้นเราต้องรักษาความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจ口业净啊清净啊就要守口如瓶 นะปากของเราก็เหมือนกันถ้าจะรักษาวัิกรรมไม่ให้เกิดรักษาปากให้เหมือนดั่งปากคอแจกันที่เล็ก ๆเจอกันที่หน่วยเอนะ ไม่ใช่ปากกว้างใหญ่ ปิดก็ไม่ดิบแจกันนะ ท้องก็ใหญ่ ปากก็เล็กใช่ไหมให้มันเล็ก ๆไว้แหละอ๋อ我们常常到学培育班ไม่ใช่สอนให้เด็ดๆละปากกว้างใหญ่แต่ตัวเองไม่ปิดฉันพัฒนาคุณธรรมเราทำอย่างนี้บ่อยไม่ใช่เหรอเราสอนเด็ก แต่ตัวเองกลับไม่ทำ所以释迦牟尼佛说口业清净就要守口如瓶นะถ้าเราอยากให้ไม่ให้ัจจิกรรมเกิดได้เราก็ต้องรักษาปากให้เหมือนปากขวดแจกันอ๋อ这个不如多念佛นะไม่สู้ไปสวดมนต์สวดพุทธะบ่อยๆอ่า自我检讨反省แล้วยังต้องมาคอยสำรวจตัวเองตลอดเวลาอ่า开口神气动อ่า เวลาเราเราเวลาเราพูดมากไปทำให้พลังกายของเราน่ะมันกระเจิงเสือตรงอ่ะสื่อเฟยจเซินนะถ้าลิ้นของเราเนี่ยขยับเมื่อไรถูกผิดนินทาออกจากปากหลุดออกมาแล้วฮะ这个เกี่ยวกับ口业นะนี่คือเกี่ยวกับวจีกรรมฮะ意业ฮะแต่มโนกรรมหลัะ意业要也要清净修行，มโนกรรมก็ต้องรักษาให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกันอ่า要防意如尘 เราต้องนะคะเหมือนกับว่าเราแล้วมันระวังมโนกรรมของเรา เหมือนกับเรากำลังสร้างกำแพงล้อมเอาไว้สร้างกำแพงสูงสูงน่ะ就是不要让外来的人侵侵犯我们กำแพงอ่ะ สูงเท่าไหร่ จะได้ไม่มีโจรไม่มีขโมยลุกล้ำเข้ามาอ่า所以一定啊这个要守 这个守住自己的意念不要犯散นะเราต้องระมัดระวังนะคะมโนกรรมของเราอย่าปล่อยให้มันออกไปหวั่นไหวข้างนอกออกไปเพ่นพ่านข้างนอก啊最后啊และสุดท้ายล่ะอ่า这个释迦牟尼佛针对这个贪嗔痴意业方面哈啊，有在更具体的方法。那พระเจ้าก็ยังสอนวิธีบอกว่าขจัดความโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นยังไง วิธีนั้น要不起贪心อย่าเกิดใจโลภอ๋อ关 身不净，去贪念，就是观自己这个身呐、啊、不清净，所以学习去掉贪心那。ในให้เราเนี่ยมันสำรวจกายของเราว่ามันไม่บริสุทธิ์เราจึงจะสามารถขจัดความโลภออกไปได้เขาอธิบายนะ不要为了吃穿用然后为这个肉体啊造为这个假体然后造这个真的罪อย่าห่วงแต่เรื่องกินนอนใช้แล้วก็ทำให้กายสังขารของเราไปสร้างบาปสร้างเวรกรรมขึ้นใช่ไหม ใช่ไหมใช่ใจโรที่กิน ใจโรที่ทำใจโรที่ใส่ใส่ชุดสวยๆสวยอย่างนี้ใช่ฉีดแล้วก็ทันินถ้าเรานั้นยังมีความโลภอยากกินสบากินอร่อย ถูกใจ อยากใช้ของที่นะถูกใจราคาแพง อยากมีเครื่องเสื้อผ้าสวยๆทำให้เราเกิดความโลภอ๋อ所以要要去掉贪念，就是观身不净。哈，เราอยากจะขจัดความโลภแต่ต้องมองให้กายของเราเนี่ยยังไม่สะอาดพอยังไม่บริสุทธิ์ 然后呢，这第二个要去掉这个嗔念，และต่อไปก็คือจะต้องขจัดซึ่งความโกรธอ่า就要慈悲忍辱习贪嗔念ถ้าเราถ้ามีเมตตากรุณามีขันติธรรมตรงนี้จะสามารถละลายความโกรธเราได้อ่า本来有一个故事啊，嗯，มีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังอ่ะพูดสั้นๆนะ这样好了啦，อ๋อ有一次啊，那个 是罗睺罗是应该是释迦牟尼佛的表弟，是不是？罗睺罗，孩子，哎，孩子，哈哈，他的孩子啊，罗睺罗啦，啊，是释迦牟尼佛的孩子。啊，拉魂那个怕拉魂，然后跟着那个舍利佛啊去宾他吧。กับพระสารีบุตรก็อไปบินทบาทด้วยกัน结果就碰到一群不讲理的人ก็ไปเจอคนที่เรียกว่าใจใจหยาบช้าแหละคือก็ไม่เอาเอาเหตุผลมาพูดนะคนเถื่อน 有的人呢、啊，就用地上的沙放在那个舍利佛的那个钵里面。那บางคนนะถึงขนาดไปหยิบทรายบนพื้นดินนี่นะใส่ไว้ในบาตรของพระสารีบุตรอ๋อ那就有的人拿这个吐口水给那个罗侯罗啊。บางคนก็ถมน้ำลายใส่พระราหุลอ๋อ结果这群人呐、啊。嘻嘻哈哈就走掉了。คนเถื่อนเหล่านี้นะพอทำแล้วสะใจเฮ้ยเฮเฮฮาฮาแล้วก็เดินออกไปอ๋อ这个舍利佛垂垂 สารีบุตรพระสารีบุตรท่านก็เฉยเฉยบางเฉย ก็ไม่ได้รู้สึกยังไงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ร้องเหรอร้องไห้เลยพระราหูนะก็เคยร้องไห้เลยแหละ是这样，那个舍利佛就就安慰他。พระสารีบุตรก็ทรงปลอบใจว่าเออ以为他是被欺负伤心呐。นะคิดว่าเขาเนี่ยร้องไห้เพราะถูกรังแกหรือไง ใช่ไหมคงคิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่ไม่ใช่แล้วเหรอ说我很感恩呐。รอะว่า นี่ทราบซึ้งในพระคุณของ如果没有听到世尊的道理啊，我今天没有办法融入人入这些人。ที่ได้สดับฟังพระองค์ทรงเทศนาธรรมสอนเอาไว้มิฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ย ตัวข้าพเจ้ายังไม่สามารถมีขันติที่จะยอมรับเรื่องเหล่านี้ได้เอออีเ一定会很生气呀จะต้องมีอารมณ์โกรธขึ้นแน่นอนเออ他说他很感恩呐感恩到掉眼泪วันนี้เลยสำนึกคุณทราบซึ้งในพระคุณของพระพุทธองค์จึงน้ำตาไหลเออ这个舍利佛说对了 修行人就是要修慈悲忍辱的功夫、啊。พระสารีบุตรจึงบอกใช่ละบำเพ็ญธรรมะจะต้องบำเพ็ญในพรหมิหารสี่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพร้อม所以叫做慈悲忍辱习称念。那หากว่ามีความเมตตากรุณามีขันติธรรมอย่างนี้จึงจะสามารถขจัดความโกรธลงได้แล้ว第三个去掉愚痴的方法那วิธีการขจัดความหลงข้อที่สามนะคะ就是要试透因缘 นะมองให้ชัดถึงกฎแห่งกรรมหรือเหตุต้นผลกรรมอ่า就是像我们在来这个世间都是一大世因缘。เราต้องรู้ในปัจจัยของเราที่มาทำไมจึงมาในโลกนี้อ่า就算我们这个身体也是 有所因缘四大的结合啊。ร่างกายของเราก็เช่นกันใช่ไหมมันก็ต้องมีมาด้วยเหตุปัจจัยรวมธาตุทั้งสี่เอาไว้ใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่所以天地之间什么都是跟因果有关系呀、啊。ฉะนั้นในท่ามกลางฟ้าดินตรงนี้แหละล้วนแต่มีเกี่ยวกับเหตุต้นผลกรรมมาทั้งนั้น所以释迦牟尼佛说四透因缘就可以离开愚痴นะมองเห็นชัดเจนในเหตุต้นผลกรรมและก็เหตุปัจจัยต่างๆแล้วเราก็จะขจัดความหลงได้อ่า这三个是 释迦牟尼佛教的方法。นี่คือวิธีที่พระพุทธองค์ทรงสอนพวกเราเอาไว้。学也是从网络上哈得到的资料。อาจารย์เองก็ไปค้นหาจากในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะ แล้วก็เลยเอามาเป็นข้อมูลให้มาร่วมศึกษากันอ่า最后结论และสุดท้ายเรามาสรุปอ่า也是释迦牟尼佛说的ก็ยังเป็นคำคำกล่าวพระพุทธองค์นะคะบอกว่า สิ่งชั่วทั้งปวงนั้นพึงละเว้นอ่าง善奉行นะสิ่งอันดีงามนั้นให้รีบปฏิบัติเลยอ่า不要因为善小就不去做它อย่าคิดว่าเป็นความดีเล็กน้อยแล้วก็ไม่ทำอ่าคิดว่านะนิดๆหน่อยๆไม่ต้องทำเนอะช่างเถอะอย่าไปคิดเช่นนั้นอ่า要知道啊 这个积沙成塔。ลองรู้นะคะทรายแต่ละเม็ดสะสมนานเข้า ก็เป็นกรองเจดีได้ ใช่ไหม ใช่ไม่ใช่บุญกุศลนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยมาความสะอาดมาฟังธรรม มาสร้างบุญกุศลรักษาโอกาส 这样你慢慢积功德啊，将来公园才能。เราค่อยๆสะสมมาฟังธรรมมาช่วยงานนิดหน่อยๆบ่อยนานเข้ามันก็เหมือนกับเราสะสมทีละนิดทีละนิดเป็นกองเจดีขึ้นมา也不要因为恶小而为之และอย่าคิดนะคะว่าความชั่วเล็กน้อยแล้วก็มองข้ามไปไม่เป็นไรหรอกนิดนิดหน่อยๆขี้เกียจโมโห อารมณ์ไม่ดีอ่าอะไรอีช้า 或者是那些不好的习性毛病。สิ่งไม่ดีต่างๆที่เมื่อกี้อาจารย์บอกมาทั้งหมดเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งเล็กน้อย ไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นกองพเนินเทิน ไม่ใช่ดิ้นด้วยดิ้นหน่อยดิ้นหน่อยเดียวอ่ะ小毛病变成大麻烦呐。นะเพราะอะไรจากที่ความเคยชินเล็กน้อย จากอารมณ์นี่ไม่ดีเล็กน้อย มันก็จะใจสะสมไปเป็นกองพเนินเทินขึ้นมาเข้าใจมีที่ไหนไม่ดี นิดหน่อยแก้ไขเลย เรารู้ว่าตัวแรงผิดตรงไหนนิดเดียวก็จริง รีบแก้ทันที อ่า所以说一日修来一日功一日不修就一日空นะวันไหนเราบำเพ็ญวันนั้นเราได้กุศลวันไหนเราไม่บำเพ็ญวันนั้นศูนย์เปล่าอ่าหวังว่าพวกเรานะ ตั้งใจบำเพ็ญทำทุกๆวันต้องสร้างกงเต๋อใช้有功อ่ะฮะต้องรีบสร้างบุญกุศลแล้วจึงจะเหลือบุญกุศลเอาไว้อ่า今天我们很幸运能够求得这个大道就赶快来道中参道 ต่าเฉียงเมื่อเราโชคดีมากมีโอกาส มารับกับรับวิถีธรรมนี้ธรรมะนี้เนี่ย หาเรียกว่าประโยชน์นับประมาณไม่ได้อ่า就像释迦牟尼佛说的，不怕念起，谁都会犯错。พระพุทธองค์ทรงบอกว่า ไม่กลัวห่างคิดเกิดเพราะทุกคนน่ะเคยผิดทั้งนั้นอ่า只怕觉迟กลัวอย่างเดียวจะรู้ไม่ทันเขาอ่ารู้แล้วไม่ยอมแก้แต่ถ้ารู้แล้วยังไม่ยอมแก้อีกอ่า念起是病 แล้วก็กลายเป็นอะไรควาคิดของเราเนี่ยเกิดมากลายเป็นกลายเป็นโรคร้ายแล้วเออ不续为药不要让这个不好的习性毛病继续เพราะฉะนั้นเราจึงอย่าปล่อยให้ความเคยชินความไม่ดีต่าง ๆ มันลุกลามไปอ่า希望我们听过这堂课以后หวังว่าฟังหัวข้อนี้ผ่านไปแล้ว我们对十善道有更深的认识กุศลบทสิบนี้เราก็มีความเข้าใจเพิ่มพูนขึ้นอ่า 更小心自己的言行举止。จากนี้ไปที่ระมาดระมังระมัดระวังในวาจาคำพูดความประพฤติของเรา不要自己犯错了犯过了还不知道เราอย่าเป็นคนที่ผิดแล้วตัวเองไม่ทันรู้ตัวอ๋ออย่างนี้ดีไหมคะ อย่างนี้ดีไม่ดี ดีไหมดีไหมคะถ้าว่าไม่ต่อไม่ให้รางวัลอ่าดีไหมคะดีเอาไหม

ตันนี้วันนี้จึงอาศัยปีใหม่นะ也希望给大家一个红包大吉大利ก็จะให้ทุกคนมีอ่างเปาคนละซองเพื่ออะไร เป็นมหากุศลเป็นมหาโชคลาภค่ะอ่า呃，借着我们从点传师的手接过来，阿谁啦？一些分给前道点燃师，那个阿和赶快拿一些给前道点燃师。รับจากมืออาจารย์ถ่ายท่าทำโดยตรงไงรับจากมือของท่านโดยตรง。希望啊，这个借着点传师的这个 呃无量功德哈，还有点传师的带动。อาศัยนะคะบุญกุศลบารมีของอาจารย์ที่มานำพาพวกเราอ่า让我们呐新年有新气象แล้วปีใหม่นี้ขอให้อะไรที่มันดีๆเป็นใหม่เกิดขึ้นอ่าเอ่ออังเปา是各位点传师给的อังเปานี้นะอาจารย์ถ่ายทอดทำทุกทุกท่านเป็นผู้ร่วมให้但是我们只有给外面的红包里面自己要立愿了愿 อ่างเปานี้มีแต่ซองให้ ข้างในนั้นปานิธานใจชำระเองไปบรรลุเองใส่กันเองใช่ผู้ชายยังไม่มีอะโอ้ย อาจารย์อูโกหกทุกคนไม่ใช่那赶快发给他们我们有一个小动作要做เอาละค่ะเรามาร่วมกิจกรรมนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่างเปล่ามีมีของมีมีข้างในมีของจริงๆ มีของจริงๆแต่ในนี้ต้องไปสร้างเองนะคะ 红色是代表大吉大利。สีแดงอ่ะเป็นสีแข่งอะไรเขาเรียกว่าเป็นสีของมงคล อันนี้เข้าใจไหมคะสีของโชคลาภเข้าใจนะ希望我们将来修道的路上啊顺顺利利หวังว่าทุกท่านนะคะ ในหนทางแห่งการบำเพ็ญสสะดวกราบรื่นค่ะตั้งใจบำเพ็ญธรรม ปฏิบัติธรรม แล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญปฏิบัติธรรมด้วยเดี๋ยวอยากเก็บไว้นะออกมาเลยนยังไม่ใช่เก็บ กระเป๋าตัวเองออกมาดึงดึงออกมาดูซิข้างในมี มีหนังสือนะตะอาเว้พรให้ตัวเองอวยพรให้กับตัวเอง เข้าใจไหม自己写上去เขียน เขียนเขียนเราเอง เขียนลงไปปีใหม่นะ มีความหวังของตัวเองเอาความหวังที่ตัวเอง อยากหวังอะไรเขียนลงไปอา หวังว่าุดช่วยคุณเยอะๆหวังว่าตั้งใจบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมหวังว่าพูดหัวข้ออิ่มพูดอิ่มดี หวังว่าอะไร สิ่งที่ดีๆนะ เข็นไว้ เข็นลงไปเลยค่ะดีไหมคะดีไม่ดี ดีไหมคะดีนี่要写好的啊แต่ควรจะเข็นสิ่งที่ดีๆนะ ห้ามเข็นไม่ดี ห้ามเข็นอย่างไม่ดีลงไปนะอ่าเข็นไว้ดีๆอ่า给自己新年一个新的 期许新的愿望เอาละค่ะ ให้สิ่งที่เป็นความหวังดี ๆสำหรับตัวเอง และก็พร้อมได้อัดคำอธิษฐานของตัวเองด้วย ที่ดี ๆ เอาไว้ อย่างนี้ดีไหมคะ ดีไม่ดีอ่า你做一个有希望的人，你才有这个精进，不断的前进修行。คนที่มีความหวังเขาจะมีความพยายาม มีความวิริยะในการที่จะผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้าฮะถ้าว่าเมื่อไรเจอกันเข้าส่งนะ ถ้าเจอทดสอบเมื่อไหร่ หรือว่าใจไม่สบายใจนะ หรือว่าวันไหนไม่สบายใจ มาออกดูเลย แกะมาดูคำเขียนของตัวเองได้ ให้กำลังใจให้ตัวเองเนาะ แล้วก็จะได้มีกำลังใจให้กับตัวเอง อย่างนี้ดีไหมคะ ดีไม่ดี อ่าเออ自己许的愿力自己去完成 ตัวเองเขียนอะไรปณิธานใจอะไร เขียนลงไปแล้วตัวเองก็ไปชำระเองให้บรรลุเอง不要忘了你们从点传师的手上接到这个红包อย่าลืมนะคะอังเปานี้ รับจากมืออาจารย์ตรงๆเลย ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ อาจารย์ถ่ายทอดบทธรรมมีหน้าที่ 台特伯他们已经传给大家，大家要继续传承下去。เมื่ออาจารย์ถ่ายทอดบัธรรมมีหน้าที่ถ่ายทอดทำเสร็จแล้ว ก็ถ่ายทอดให้พวกเราพวกเราก็ต้องถ่ายทอดออกไปให้กว้างกว้างดีไหมคะตอบดังๆหน่อยดีไม่ดี ดีไหมคะไม่ดีเขินให้อาจารย์เลยขายไม่ดีเขินให้อาจารย์ คนไหนบอกไม่ดีก็คืนมานะคะเห็นเอ็นเนาะตั้งปฏิธรรมสิ่งที่ดี ตั้งมีความหวังให้ใส่คำอธิษฐานความหวังลงไป เอาแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้อ่า自己知道自己就好了เอาละรู้กันเองรู้ตัวเองก็พอละอ่าเสร็จดียวนะเก็บกับเก็บอังเป้าตัวเองนะอ่าสักกระเป๋าเนอะนะเขียนเสร็จแล้วก็สอดสอดเข้าไปเหมือนเดิม ใส่กระเป๋าเก็บเอาไว้อ่า最后借着这个红包跟点传师大家一起祝福啦！เอาละค่ะอาศัยการแจกอ่างเป้ามาในวันนี้ก็คือ มาอวยพรพร้อมๆกันนะคะ 韦朋，诸君呐，点传师，诸诸君，唐阿扎那他塔姆，诸了，和诸诸对，大家祝福，然后诸君，当韦朋，祝福泰国的各位道亲，啊，要这堂诸君的把太太，啊，我们每一个人都真心修行，当恶当在帮平安吞呐，啊，有智慧。 มีปัญญาอออ有诚心มีความศรัทธาออา将来立愿了愿回天วันนี้เราตั้งปณิธานแล้วก็บรรลุปณิธานกลับคืนเบื้องบน สิ่งที่ไม่ดีนะนิสัยความเคยชินไม่ดีนะ ทิ้งไปไม่เอาเลย ของที่ไม่ดีจากอารมณ์นิสัยความเคยชินต่างๆที่ไม่ดีทิ้งหมดไปเลย อ่าดิ่งจัวซิงหมิงนะเป็นคนใหม่ 啊，为朋ทุกคนนะขอทุกคน祝福大家做一个有智慧的讲师เป็นผู้บรรยายที่มีปัญญาอ่า做好自己的责任使命แล้วก็สำเร็จในภาระหน้าที่ของตัวเองให้ดีอ่าขอให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงข้อความสมุนด้วยตั้งใจบางเพียรทำปฏิบัติยังขอให้โชคดีนะคะ สาธุค่ะ